Awji'ini ya jirahi awji'ini la tura'i min bukai wa anini awji'ini ya jirahi awji'ini la tura'i min bukai Dunyoni va undagi mahluqotlarni yaratib, ularga odamni xalifa qilib tanlagan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. U zot hikmat egasidir. U zot butun borliqning egasidir. U zotning fazli marhamati va mehribonligining cheki yo'q. Insonlar zalolatga botib, isyon ko'chalarida sargardon kezib yurganlarida o'zining elchilarini yuborib, insonlarni hidoyatga erishtirgan ham Alloh subhanahu va taoloning o'zidir. Anbiyolarning peshvosi bo'lgan, o'zlarining halimliklari bilan payg'ambarlar ichida eng oliysi bo'lgan muhammad sallallohu alayhi vasallamga va salomlar bo'lsin u zot bizga jannatga olib boruvchi yo'lni ko'rsatib ketdilar u zot barcha mu'minlarga islomni ta'lim berib ketdilar va go'zal axloq borasida bashariyatga qiyomatgacha o'rnak bo'ldilar assalomu alaykum iymon lazzatini totgan birodarlar va opa-singillar. Yana bir haftani ortda qoldirib, sizlar bilan iymonlashish onlarga yetib kelgan ekanmiz. Alloh subhanahu va taologa shukronalar bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum, Alloh yo'ldagi dindoshlar. Allohning fazli bilan yana bir juma tongida iymonlashishga muvaffaq bo'ldik. Alloh taolo bunday faizli onlarni bardavom qilsin va iymonimizni ziyoda qilsin. Ummul mu'minin Oyisha radhiyallohu anha dan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar: Kimki dinimizda asli yo'q bo'lgan narsani paydo qilsa, u albatta rad etilur. Imom Muslim rivoyati. Nabiy alayhissalom yana bunday dedilar: Kimki biz unga buyurmagan amalni qilsa, u albatta rad etilur. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Imom Navaviy aytadilarki, ushbu hadisni yoddan bilish va munkar ishlarni qaytarishda uni dalil qilib keltirish kerak. Ibn Hajar Haytami aytadilarki, bu hadis eng mazmun qoidalardandir. Biror dalildan shar'iy hukmni chiqarib olishdan avval o'sha dalilni shu qoida asosida tekshirib ko'rish lozim. Bu hadis amallarning zohiriy tarafi uchun mezon hisoblanadi. Va har qanday amal agar Alloh va Rasulining amri bo'lmagan bo'lsa, qilgan kishining o'ziga qaytarilajagini hamda kimki dinda Alloh va Rasuli izn bermagan narsalarni paydo qiladigan bo'lsa, islom dini undan pok ekanligini anglatadi.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 Tahrik Taliban amiri Hakimulloh shahodatga erishdi. Baytulloh Maqsudning shahodatidan farqli o'laroq yashin tezligida tarqatildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Sangardan qaytgan birodarlar bilan suhbatlashdik. pikolar eshteka da. bir piko bir avtomat menle chiqqanmiz alhamdulillah alloh nizm менен ушуларды qayta артка кайрып өлтүргөн өлтүрүп zahmi кылган zahmi кылдык adna roshdning maktubining davomida sen turgan minbar adolat uchun bong uradi-yu, lekin u yerda hamma millatlar ham teng emas Rossiyada islomga bo'lgan dushmanliklar ortib bormoqda Putin va uning gumashtalarini tashvishga solayotgan bo'lsa, bir yoqda Rossiyada sodir etilayotgan qandaydir teraktlar kofirlarni sarosimaga solmoqda. Yevropadan jundulloh ovozi uchun kelgan xabarlar. Qochoqga unga Norvegiya hukumatı boshpana bera olmasligini va uni deportatsiya qilish haqida qaror qabul qilinganligini aytishadi. So'ngra uni shuningdek mintaqa va jahon xabarlari bismillahir rohmanir rohim rajo ibn hayva kinda qabilasida 3 kishi borki shular sabab Alloh osmondan yomg'ir yog'diradi va dushmanlar ustidan nusrat ato etadi shulardan biri Rajo ibn Hayvadir. Maslama ibn Abdul Malik. Tobinlar ichida 3 kishi bor ediki, hatto zamondoshlari ham ularga o'xshashini bilmagan va ularga tenglashadigan biron boshqani ko'rmagan. Go'yo ular uchrashib, va'dalashib olganday bir-birlarini haq va sabrga chaqirib, yaxshilik va ezgulikka o'zaro ahdlashib, hayotlarini ilm va taqvo ustiga qurgan edilar. O'zlarini Alloh va uning rasuliga, musulmonlarning xos va ommalarga xizmat qilishga bag'ishlagan edilar. Ular Iroqda Muhammad ibn Sirin, Hijozda Qosim ibn Muhammad ibn Abu Bakr va Shomda Rajo ibn Hayvadir. Keling, ularning uchinchilari Rajo ibn Hayvaning barakotli umri ba'zi lahzalarini o'rganib chiqaylik. Rajo ibn Hayva Falastin yeridagi Bisan nomli joyda dunyoga keldi. Uning tavallud topishi Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu xalifalik davrining oxirlariga to'g'ri keldi. Arablarning Kinda qabilasiga mansub bo'lib, shunga ko'ra vatani Falastin, asli arab qabilasi Kindi deb ta'rif berildi. Bu yigit yoshlik chog'idanoq Alloh taologa toat ibodatda ulg'aydi. Ajab emaski, shuning uchun ham Alloh taolo uni suyib va odamlarga ham uni sevimli qilgan bo'lsa. U yoshligidanoq ilmga yuzlandi. Ilm uning qalbini sof, toza va xoli topib, unga mustahkam o'rnashib oldi. Uning eng oliy maqsadi Alloh taoloning kitobidan va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan yetarli ulush olish edi. maqsadi ro'yobga chiqqach, uning fikri Qur'on nuri bilan munavvar, aql idroki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari ila nurafshon, qalbi esa hikmat bilan to'lib toshdi. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, haqiqatda unga ko'p yaxshilik berilibdi. Rajo ibn Hayva bir qancha ulug' sahobalardan ta'lim olish sharafiga muyassar bo'ldi. Jumladan Abu Sa'id Khudri, Abu Dardo, Abu Umoma, Uboda ibn Somit, Muawiya ibn Abu Sufyon, Abdullah ibn Amr ibn As, Nawwas ibn Sam'on va boshqalar. Barchalari u uchun hidoyat va ilm irfon mayog'i bo'ldilar. Shunday buyuk nasibaga erishib qolgan Rajo o'zi uchun puxta dastur tuzib, hayotining oxirigacha shunga amal qildi. Aytardiki, Iymon zinatlagan islom naqadar go'zal, taqvo zinatlagan iymon naqadar go'zal, ilm zinatlagan taqvo naqadar go'zal, amal zinatlagan ilm naqadar go'zal, yumshoqlik zinatlagan amal naqadar go'zal. Rajo ibn Hayva Abdul Malik ibn Marvondan boshlab Umar ibn Abdul Azizgacha bo'lgan ummaviy xalifalarning bir qanchalariga vazirlik qildi. uning Sulaymon ibn Abdul Malik va Umar ibn Abdul Azizga bo'lgan yaqinligi avval o'tgan xalifalarga bo'lgan bog'lanishidan yuqori edi. Rajo ibn Hayvani ummaviy xalifalarga yaqin qilgan sifat uning o'ta jiddiy va mulohazali ekani, to'g'ri so'z va xolis bo'lgani, eng muhimi ishlarni hikmat bilan hal qilish edi. Bularning barchasiga toj bo'lgan asosiy sifati esa odamlarni podshohlar atrofiga jalb qiladigan dunyo matolaridan o'zini tortishi edi. Rajo ibn Hayvaning ummaviy xalifalarga bog'lanishi Alloh taoloning ularga bo'lgan buyuk rahmatidan va katta in'omidan deyish mumkin. Chunki Rajo ibn Hayva ularni yaxshilikka chorlab, uning yo'llarini ko'rsatib turgan, yomonlikdan qaytarib, yomonlik eshiklarini berkitib qo'ygan. ularga haqni ko'rsatib, unga ergashishni ularga ziynatlab ko'rsatgan. Alloh va uning rasuli uchun musulmonlarning imomlari va ommalari uchun nasihat qilib turgan. Rajo ibn Hayvaning hayotida sodir bo'lgan bir voqea uning xalifalar bilan birga yurishidagi yo'lini yoritib, undagi asosiy maqsadni belgilab bergan. Bu haqda o'zi shunday hikoya qiladi. Sulaymon ibn Abdul Malik bilan xalq ichida turganimizda odamlar orasini yorib biz taraf yurib kelayotgan xush surat ko'rimli bir kishiga ko'zim tushib qoldi. Kelishidan xalifani ko'zlab kelayotganiga shubha qilmadim. Ro'paramga kelgach, salomlashib, yon tomonimga o'tib oldi va "Ey Rajo, sen mana bu kishi bilan sinovga tashlanibsan" deb xalifaga ishora qildi. bu kishiga yaqin bo'lish yo ulkan yaxshilikka va yo katta yomonlikka sabab bo'ladi. Sen unga yaqinligingni o'zing uchun, u uchun va odamlar uchun yaxshilik bo'lishiga harakat qil. Shuni bilki, ey rajo, kimning hokimga yaqinligi bo'lsa va hokimga hojatini yetkaza olmaydigan zaif kishining hojatini hokimga yetkazsa, qiyomat kunidagi hisob kitobini Alloh taolo oson qilib qo'yadi. Ey rajo, shuni doim yodingda tutgin. Kim bir musulmon birodarining hojatini o'tasa, Alloh uning hojatini o'taydi. Yana shuni bilki, ey rajo, Alloh azza va jallaga eng suyukli amallardan biri musulmon birodarining ko'nglini shod etishdir. Uning so'zlarini taammul qilib, yana ko'proq gapirishni istab turganimda xalifa Rajo ibn Hayva qayerda? deb meni yo'qlab qoldi. Xalifaga yuzlanib, "Men shu yerdaman, ey Amirul Mu'minin dedim. uning ba'zi so'rovlariga javob berib, yonimdagi nasihatgo'y do'stimga burilsam, u joyida yo'q. Odamlar orasidan qidirib topishga harakat qildim, biroq topa olmadim. Hijriy 91-yilda Valid ibn Abdul Malik Rajo ibn Hayva hamrohligida hajga bordi. Madinaga yetib kelishgach, Umar ibn Abdul Aziz hamrohligida Masjidi Nabiyni ziyorat qildilar. Xalifa masjidni kengaytirishni maqsad qilgani bois xotirjam diqqat bilan masjidga nazar solishni xohladi. Shuning uchun masjiddan odamlar chiqarib turildi. Masjidda Said ibn Musayyabdan boshqa hech kim qolmadi. Qo'riqchilar Said ibn Musayyabni chiqarishga jur'at qila olmadilar. Madinaning valisi Umar ibn Abdul Aziz odamlar chiqib turgani kabi siz ham masjiddan chiqib tursangiz yaxshi bo'lar edi deb odam jo'natganida Said ibn Musayyab masjiddan har kun chiqib ketishni odat qilgan vaqtimdagina chiqaman deb javob berdilar. Unda turib mu'minlar amiriga salom bering deyilganida men bu yerga olimlar Robbi uchun turgani kelganman dedilar. Umar ibn Abdulaziz Said ibn Musayyabning javoblaridan xabar qilingach, u kishi o'tirgan joydan xalifani burishga uzoqlashtirishga, Rajo ibn Hayva esa xalifani gap bilan chalg'itishga harakat qila boshlashdi. Ular xalifaning jahli tezligini bilganlari uchun shunday qilgan edilar. Ming urinishmasin, xalifa o'tirgan kishini ko'rib qoldi va "Hov ana bu qariya kim? Said ibn Musayyab emasmi?" deb so'rab qoldi. "Ha, Said ibn Musayyab ey Amirul Mu'minin" deb javob berib, u kishining dini, ilmi, fazl va taqvosi haqida gapirib ketdilar va sizning kelganingizni shayx bilgan bo'lganlarida albatta kelib siz bilan ko'rishgan bo'lar edilar, biroq shayxning ko'zlari yaxshi ko'rmaydi deb qo'shib qo'ydilar. Xalifa: "Men shayxni sizlar sifatlagan darajada bilaman. U kishi biz borib salom berishimizga haqli zotdir" dedi. So'ng masjidni aylanib, shayx o'tirgan joyga yetib bordi. va u kishiga salom berdi va shayxning ahvollari yaxshimi deb hol so'radi. Said ibn Musayyab joylardan qimirlamasdan Alloh taoloning fazli marhamati bilan yaxshiman. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Amirul Mu'minin qandaylar? Alloh uni o'zi yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin. Valid ibn Abdul Malik burilib ketar ekan, haqiqiy odamlarning qoldig'i mana shudir. Bu ummat salafidan qolgani mana shu kishidir der edi. Xalifalik Sulaymon ibn Abdul Malikka o'tgach, Rajo ibn Hayvaning sha'ni obro' e'tibori o'tgan xalifalar huzuridagidan ko'ra yanada ziyodalashdi. Xalifalik Sulaymon ibn Abdul Malikka o'tgach, Rajo ibn Hayvaning sha'ni obro' e'tibori o'tgan xalifalar huzuridagidan ko'ra yanada ziyodalashdi. Sulaymon ibn Abdul Malikning Rajo ibn Hayvaga bo'lgan ishonchi juda katta. Unga qattiq suyanib qolgan har bir katta yu kichik ishda uning fikrini olishga haris edi. Rajo ibn Hayva bilan Sulaymon ibn Abdul Malik oralarida ajoyib hodisa va voqealar juda ko'p sodir bo'lgan. Bularning eng muhimi hamda islom va musulmonlar uchun eng foydaligi Sulaymon ibn Abdul Malikdan keyingi xalifaning tayinlashdagi tutgan o'rni bay'atni Umar ibn Abdul Azizga qilinishiga qo'shgan hissasidir. Bu haqda Rajo ibn Hayvaning o'zi shunday hikoya qiladi. Hijratning 99-yil safar oyining 1-jumasida mu'minlar amiri Sulaymon ibn Abdul Malik bilan Dobiqda edik. Dobiq Suriyaning Halab shahriga yaqin qishlog'i. Sulaymon ibn Abdul Malik inisi Maslama ibn Abdul Malik qo'mondonligida o'g'li Dovud va ahli baytidan bir qancha kishilar ham bo'lgan katta bir qo'shinni Qustantiniyaga yuborgan edi. Sulaymon ibn Abdul Malik Alloh taolo unga Qustantiniyani fath qilib bermagunicha yoki vafot toptirmagunicha dobiq yerlarni tark etmaslikka qasam ichgan edi. Juma namozining vaqti yaqinlashganida xalifa mukammal tahorat olib, yashil chopon kiyib va yashil salla o'rab navqiron yigitlardek ko'zguvga boqdi. U o'sha kezda 40 yoshlar chamasida edi. So'ng odamlarga juma namozini o'qib berish uchun masjidga chiqdi. Masjiddan istmasi ko'tarilgan holda qaytdi. Kundan kunga kasali zo'raya boshladi. mendan uzoqqa ketmasligimni, unga yaqinroq bo'lib turishimni talab qildi. Bir safar huzuriga kirsam nimanidir yozayotgan ekan. Ey mu'minlar amiri, nimani kitobat qilmoqdasiz deb so'radim. Mendan keyin o'g'lim Ayyubni xalifa etib tayinlanishi haqidagi farmonni yozmoqdaman. Xalifani qabrda saqlaydigan va Parvardigor huzuridagi zimmasini oqlaydigan narsalardan biri o'zidan keyin odamlarga solih bir insonni xalifa etib qoldirishidir. O'g'lingiz Ayyub balog'atga yetmagan yosh bola bo'lganidan u solihlardan bo'ladimi yo aksinchami sizga noma'lum bo'lsa, inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bu men kitobat qilgan bir maktub edi, xolos. Allohdan istixora qilib so'ramoqchi edim, azm qilganim yo'q edi, dedi va maktubni yirtib tashladi. Bir ikki kun o'tgandan so'ng meni huzuriga chaqirib, "Ey Abu Miqdom, o'g'lim Dovudga nima deysiz?" deb so'rab qoldi. Men Dovud hozir emas, u shu kunlarda musulmon lashkarlari bilan Qostantiniyada bo'lib, tirikmi u yo vafot etganmi sizga noma'lum bo'lsa, xalifa unda kimni tayinlang deysiz ey Rajo? Men tanlash ixtiyori sizda ey mu'minlar amiri dedim va u taklif etayotgan kishilarni birma-bir yo'qqa chiqarib Umar ibn Abdulazizni aytishini kutib turdim va nihoyat Umar ibn Abdulazizga nima deysiz? dedi. Men men uni ahli fazl, oqil, dinda salobatli, komil inson deb bilaman, dedim. Xalifa, to'g'ri aytasiz. Haqiqatda u shunday odam. Lekin men uni xalifa qilib qoldirib, Abdul Malik bolalarini chetda qoldirsam, fitna bo'lishidan qo'rqaman. ular o'zlariga aslo uni bosh bo'lib qolishini tek tashlab qo'ymaydilar, dedi. Men unday bo'lsa Abdulmalik bolalardan birini unga sherik qilib, undan keyingi xalifa ulardan biri bo'lishi kerak. Xalifa, to'g'ri aytasiz. Ularni tinchlantirib, Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'lishiga ularni rozi etadigan ish mana shudir. So'ng qog'oz qalam olib yoza boshladi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bu farmon Allohning bandasi va mu'minlar amiri Sulaymon ibn Abdul Malikdan Umar ibn Abdulazizga bo'lib, men uni o'zimdan keyin xalifa etib tayin etdim. Undan keyin esa Yazid ibn Abdul Malikni xalifa etdim. Unga quloq soling va itoat qiling. Allohdan qo'rqing, parchalanib ketishingizni umid qilib turganlar umidvor bo'lib qolmasligi uchun aslo ixtilof qilmanglar. Yozib bo'lgach, maktubga muhr bosib, uni menga topshirdi. So'ng mirshablar boshlig'iga odam jo'natib, shunday deyishga buyurdi. Mening ahli baytimga ayt, hammalari bir joyga yig'ilishsin. Ularga shuni ma'lum qilginki, Rajo ibn Hayvaning qo'lidagi maktub mening farmonimdir. Farmondagi kishiga barchalari bay'at qilishsin. Rajo ibn Hayva voqeani hikoya etishda davom etadi. Abdulmalik farzandlari yig'ilishgach, men ularga aytdim: "Bu mu'minlar amirining maktubi. Unda bo'lajak xalifani tayin qilganligi haqidagi farmon bo'lib, sizlarning har biringizdan bo'lajak xalifaga bay'at olishimni menga amr etgan." Barchalari mu'minlar amirining buyruqlarini bosh ustiga qabul qilamiz va bo'lajak xalifaga itoat etamiz, dedilar. So'ng xalifa bilan so'rashib holidan xabar olishga izn so'radilar. Izn berilib, xalifaning huzuriga kirishgach, Sulaymon ibn Abdul Malik ularga Rajo ibn Hayvaning qo'lidagi maktub mening farmonimdir. Men unda o'zimdan keyingi xalifani tayin qilganman. Bo'lajak xalifaga quloq solib itoatda bo'linglar va barchangiz unga bay'at qilinglar. Barchalari birma-bir bay'at qildilar. Muhr bosilgan maktubni qo'limda tutib tashqariga chiqdim. Bu maktub ichida nima bitilganini xalifa va mendan boshqa biron kimsa bilmas edi. Odamlar tarqalishgach, Umar ibn Abdulaziz kelib menga: "Ey Abu Miqdom, bilasiz, mu'minlar amiri men haqimda yaxshi fikrda edilar. Sahovat pesha va chin do'stliklari bois menga ko'p yaxshiliklar qilganlar. Shu bois o'zlardan keyingi xalifa etib meni tayinlab qo'yishlaridan qo'rqaman. Alloh uchun va o'zaro do'stligimiz hurmati menga ayting, xalifaning maktubida mening nomim bormi? Agar men tayinlangan bo'lsam, fursat borida bundan xalos bo'lib olishim uchun menga xabar bering, dedi. Men yo'q, Allohga qasamki, maktubdagi bir harfni ham aytmayman, dedim. U g'azablangan holda meni tark etdi. Ko'p o'tmay Hishom ibn Abdul Malik kelib, "Ey Abu Miqdom, siz bilan men eski qadrdonlarmiz. Bir-birimizga bo'lgan hurmatimiz ham nihoyatda baland. Shunda ekan, xalifaning maktubidan meni boxabar qilsangiz, agar keyingi xalifa etib men tayinlangan bo'lsam, jim bo'laman va agar mendan boshqa kishi tayinlangan bo'lsa, gaplashib ko'raman. Chunki men bu ishdan chetda qolishim mumkin emas. Siz aytganingizni esa hech kimga aytmaslikka va'da beraman, dedi. Men yo'q, Allohga qasamki, xalifa menga sir qilgan maktubning bir harfini ham sizga aytmayman dedim. Ikki kaftini bir-biriga urib, xalifalik menga bo'lmasa, unda kimga bo'ladi? Abdul Malik avlodidan xalifalik ketadimi? Qasamki, men Abdul Malik avlodining sayyidiman degancha burilib ketdi. Shu ishlardan keyin xalifaning huzuriga kirdim. U ruhi bilan vidolashayotgan edi. Ruhi tanasidan chiqayotganida qiblaga yuzlangan bo'lsin deb qibla tarafga burmoqchi edim, xirillagan tovushda hali vaqt kelmadi ey rajo dedi. Ikki marotaba shu holat takrorlandi. 3-chi marta burmoqchi bo'lganimda endi ey rajo nima qilmoqchi bo'lsangiz ana endi qiling. Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan rasululloh uni qibla tarafga yuzlantirib qo'ydim. Tezda jon taslim qildi. Ko'zlarini yopib, ustiga yashil mato tashladim va eshikni berkitib qo'ydim. Xalifaning xotini hol so'rab va iloji bo'lsa, uning huzuriga kirib bir ko'rayin deb odam yuborgan ekan. Choparga eshikni qiya ochib, ana qara, kechasi bilan bedorlikdan so'ng endigina orom oldi. Uni bezovta qilmay turishsin, shuni aytib qo'y. dedim. Chopar xalifaning xotiniga borib shu gaplarni aytganida u qabul qilib, erining bir oz uxlab orom olayotgan ekan degan o'yda xotirjam bo'ldi. So'ng eshikni qulfladim. Eshik tagiga ishonchli odamlarimdan birini soqchi qilib qo'yib, qaytib kelgunimcha shu yerdan qimirlamagin va xalifaning oldiga kim bo'lishidan qat'i nazar hech kimni kiritmagin deb tayinladim. So'ng masjidga qarab yo'l oldim. yo'lda yuliqqan xalifaning ahvoli haqida so'ragan odamlarga kasal bo'lganlardan beri bu kabi tinchlanmagan edilar derdim. Ular Allohga hamdlar bo'lsin deb xursandliklarini izhor qilardilar. Yo'l yo'lakay mirshablar boshlig'i Ka'b ibn Homizga odam yuborib, xalifaning yaqinlarini Dobiqning katta masjidiga jamlashini aytdim. Yig'ilishgach, Amirul Mu'minin maktubidagi kishiga bay'at qilinglar dedim. Ular bir marta bay'at qildik, yana bay'at qilamizmi? dedilar. Men bu Amirul Mo'mininning amridir, buyurilganidek. Mana bu muhrlangan maktubdagi kishiga bay'at qilinglar. Birma-bir hammalari bay'at qildilar. Ish puxta bajarilganiga amin bo'lgach, birodaringiz mu'minlar amiri vafot etdilar. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb xalifaning vafotini e'lon qilib maktubni o'qiy boshladim. Umar ibn Abdulazizning nomini zikr qilganimda Hisom ibn Abdul Malik qichqirib, "Aslo unga bay'at qilmaymiz", dedi. Men "Unda Allohga qasamki, boshing ketadi, turib bay'at qil", dedim. U o'rnidan turib, oyoqlarini zo'rg'a sudrab Umar ibn Abdulazizning oldiga keldi va "Innalillahi va inna ilayhi roji'un" dedi. U xalifalik o'ziga ham Abdul Malik farzandlaridan birortasiga ham bo'lmay Umar ibn Abdulazizga o'tib ketganiga musibat yetgan kishining duosini aytgan edi. O'z navbatida Umar ibn Abdulaziz ham mazkur duoni aytdi, lekin u o'zi istamagan ishiga majbur tayin qilinganidan shunday degan edi. Bu bay'at sabab Alloh taolo islomning navqironligini yangilab uning mayog'ini oliy qildi. Musulmonlar xalifasi Sulaymon ibn Abdul Malikdan Alloh rozi bo'lsinki, Alloh taolo oldidagi zimmasini oqlab, o'zidan keyin solih kishini qoldirib ketdi. Vafodor vazir Rajo ibn Hayvaga maqtovlar bo'lsinki, u Alloh, uning rasuli va musulmonlarning imomlari uchun nasihat qilib yashadi. yaxshi va solih maslahatchiga Alloh taolo yaxshi mukofotlar, ajr va savoblar bersin. Tavfiq berilgan hokimlar solih maslahatchilarning to'g'ri fikrlari ila ezguliklarga yo'llanilur. Jundulloh ovozi Mujohidlar radiosi FM 108 to'lqinida. Avji'ini ya jirohi avji'ini لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني Xo'p, endi boshqa mamlakatda yurgan birodarlarimiz bizga internet orqali yuborgan maktublarni o'qishni boshlaymiz. Bir birodarimiz bizga shunday yozibdilar. Assalomu alaykum mujohid birodarlar. Men bir muhojirman. Radioinglar orqali ko'p narsani bilib olyapmiz. Menga Muhsin akaning qo'mondon Jumaboy aka haqidagi gapirgan qissalari juda ham yoqdi. Shunday qissalardan ko'proq bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Bizning nomimizdan Muhsin akaga salom ayting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Yana bir Abdulloh ismli birodarimiz mana shunday yozibdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh rozi bo'lsin inshaalloh. Alloh qadamlarimizni sobit qilsin. Birodarlar, sobit qolinglar. Inshaalloh islom nuri porlaydi. Alloh islomga jonimiz bilan yordam beradigan musulmon bandalardan qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom shafoatini nasib qilsin. Akalarim, ukalarim, birodarlarim, sobit qadam bo'linglar. Inshaalloh biz ham boramiz. Ungacha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh birodarlarimizdan rozi bo'lsin. Mana endi navbat hafta namoyiga kelibdi. Hafta davomida tinglagan kechki dasturlarimizni yodimizga olamiz. Juma Ustozlar dars qildilar, ilm amonat bilib, bizlarga yetkazilar, bizlarin qurbon qilib, ustozlar dars qildilar. Imtihon insonlarning boshlariga tushgan musibatlar bilan bo'lgan imtihondaqa imtihon yo'q bu im, musibatlar mashaqqatlar qo'rquvlar hammasi saflarda qanday odamlar bor ekanligini ochib beradi bizga Biz buni hech qanday dunyoda bir asbob bilan insonlarning qalbini bilib bo'lmaydigan narsani boshlariga tushgan musibatlar yaqqol qilib ochib beradiki, hatto kishini o'zining ichini tashqarisiga olib chiqib o'ziga ham ko'rsatib qo'yadi. Insonlar osoyishta hammalari moli davlatlari yonida, uylarida, farzandlarining oldida, kasblari bir xilda ketayotganda hammalari musulmoni komil bo'lib hammalari bir safda turishaveradilar ammo bosh boshlariga bir qo'rquv tushgan vaqtda saflardan juda ko'p odam tushib qoladi yana bir musibatlar yetganda saflardan yana boshqalar tushib qoladi qalblari faqat allohni rizosi uchun bog'langan kishilargina safda qoladi shanba shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar ertaga so'ralamiz xudo so'raydi bizdan mana shu gapni yodingda olasiz o'sha dunyoda olasizlar qiyomat kuni ham o'sha yerda ko'rishamiz e eh, birodar to'g'ri aytgan ekan so'ralar ekanmiz degan javobni men inshaalloh sizlardan eshitaman chunki bu hadis sahih hadis har bir kishi so'raladi bitta bitta siz shuni qodirni nima qildi chunki ba'zi bir amallarni bugun ba'zi bir musulma ayollar qilyaptiki uyalib qolyapmiz rostdan uyaltirib odam chunki jihod ayol kishiga farz emasda magaram istisno o'rinda nomusiga tajovuz bo'ladi bo'lsa u yashitgan yuzga bostirib kelsa keyin urishadi lekin kofirni ichiga borib zarba urishlikka u unga farz emas lekin buni qilyapti Bugun musulmonlar qashis uzr aytsa, bilan uzr o'tmaydi ertaga qiyomatda. Bir ojiza, bir ma'suma bir ayol kishi, ikkita farzandi bor, Falastinda 21 22 kirgan musulmon boradida kufrni qalbida amaliyot o'tkazadi. Ikkita bolakani qo'yib ketadi. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli ba'zi jinlar ba'zi shaytonlar sehrgarlardan qurbonlik qilishni talab qiladi garchi ozgina bo'lsa ham chivinmi chumchuqmi xo'rozmi qo'ymi nima bo'lsa ham qurbonlik qilishni talab etishadi qurbonlik qilgandan so'ng shayton va jinlar undan qanoatlanadi va unga ishonadi mana shundan so'ng shayton va jinlar ularga xizmat qiladi ey ziror Bilmaysanmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umrlarida bir marta haj qilganlar, lekin bir umr toki Alloh huzuriga qaytgunlaricha g'ozi va mujohid bo'lganlar. Ey Ziror, sen agar borib haj qilsang, faqat haj va umra savobiga yetasan, lekin mujohid yoki murobit bo'lsang, yuz minglab odamlar haj qilsalar, ular barchasining haj va umralardan hosil bo'lgan savoblarcha sen uchun ulush bor. Salohiddin seni dedi, mehmonlar keldi, chaqiryapti. Qaytsam azamiga, biz kunduz yurishga ruxsat yo'q bizga desam, yo'q dedi. Usmonjon degan kishi bor ekan dedi. Ha, Usmonjon, ha. O'shalar keldi dedi, borar ekansan dedi. Unda nimalardan ketaveramiz dedi. agrotni ichidan ketamiz keyin bor endi meni aqlimga sig'mayapti usmonjon dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon Mustafa kamol Otaturk 1880-yil tug'ilib, 1938 yilda vafot topgan mal'un musulmonlar peshvosi bo'ldi. Biz avvalo uni nasabi, nafsiyoti va uni ta'lim tarbiyasi, harbiy bilim olishi bu kabi ularni hayotiy kechilmalarini o'rganadigan bo'lsak, bu shaxsni qandin mal'un pastkash shaxs ekanligiga guvoh bo'lamiz. Nasabi Mustafa Kamolni rasman Ali Rizo o'g'li deb aytiladi, lekin uni o'zi buni inkor qiladi, hattoki unga ana shu tug'ilib o'sgan joyi Salonikni shahrini aholisini tarjimai holi olib kelinganda, u o'zini otasini nomini Ali Rizoni o'chirib tashlaydi. Nasabini inkor qiladi, uni tan olmaydi. Bu nasabsiz, nasabga hasadchi Bu bilan kifoyalanib qolmaydi, balki butun musulmonlardan otasiga nisbat berishlikni yo'qotadi. Seyshanba. Unutmaslar seni xotirda ul bordur Nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur boshlar 2000 dan mardikorlarni o'zlari olib bordilar Mingtepa qishlog'ining tamom imoratlarini ochtirdi. Imoratlar o'rindan nima chiqsa va nima topilsa, topgan mardikorning o'ziga berdi. Uy egalari mingtepaliklar qo'rqib aslo bormas edilar. Borsalar ham mardikorlar qatorida ishlab kelar edilar. Hosili 15 kun odamlarni shu xilda majburiy ishlatib, tamom qishloqning balandligini pastga olib, tekis baravar musattah qilib qo'ydi. Eshon hovlisini bo'lsa 15-kun Andijon hokimi va gubernator va ko'p to'ralar borib, bir qancha zimlamer, ya'ni tanobchilar va muhandislar vositasi bilan tamom maxfiy ishlarini va gaplarini ochib, plan qilib, suratlarni olib, kamokan devorlar orasidan qo'yilgan quvur trubalarning planini qilib, fuqarolarga ko'rsatish uchun bostirib chiqarib sottirdi. eshonni pul, davlat va xazina ko'p edi va uylardan bir yerga ko'mgandir deb gumon qilib, marrikonlarga necha kunlargacha kovlatib, nihoyat avora bo'ldilar. Chorshanba. Qan qona qana qarşı jana qarshi. cana Shu jang paytida bitta sahabi Karası ki bir tane müşrik, bir tane Müslümanı tekini algan. Müslümanı tekini algan, indi öldürmekçi. Şahit kılmakçı. Keyin sahabe şunu ko'rgan bilan arkasida tez yugurib, shu mushriklar arkasida qattiq zarba bilan, qilich bilan vurgan. Vurganida o mushrikning arqasidagi nimasi, zirhi yarilgan ve go'shiga ham kirib ketgan, qilich. Kirib ketgani bilan ayağa turgan, tike turgan. Tike turib, orqasini qaytgan. Yani juda katta bir mushrik bo'lgan. Keyin sahobani shu vurgan sahobini shop ushlagan. Shuni qattiq siqib qo'yganki, ana degan sahabi endi shahid bo'lib qolaman. Shu mushrik endi mana shahid qilib tashladi deb oxir nima bo'lsa kerak deb o'ylaganda mushrik keyin sekin sekin qon oqib oqib oqib toqati yo'qolib ketib qo'llari sekin yavshab qolgan keyin o'zi mushuk yaray qilib o'lib ketgan payshanba shu son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli shu nomni son qilingan ko'p sonli xurmo daraxtini kesgan sahobiylar bu daraxtlar bizning ashaddiy dushmanimiz yahudiylarga tegishli. Dushmanga tegishli bo'lgan har qanday daraxt kesilishi zarur degan holda kesgan bo'lsalar, boshqa sahobiylar bu mol dunyo endi musulmonlarniki. Musulmonlarga qaytadi deya kesmadilar. Alloh subhanahu va taolo xurmozorni kesgan sahobiylarni ham va xurmozorlarni kesmagan sahobiylarni ham qabul qildi. va mana bu oyatini nozil qildi. Ona o'sha joyda hozir bo'lganlarga eshittirib, "Ey Robbim, o'zing guvohsan. Men o'g'limni gunohlarga qaytmasligi va sening yo'lingda jonini berishi evaziga xurlarga uylantiryapman. Uni mendan o'zing qabul et, ey rahmlilarning rahmlirog'i, deb Allohga iltijo qildi. O'g'liga ot, qurol aslaha sotib olib berdi va Abdul Vohid ibn Zaydga 10 ming dinor berib, bu pulga mujohidlarni qurollantiring deb aytdi. أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني Iblis qo'lin silaydi inson, boshqalarni talaydi inson, jahannamga qulaydi inson, qalbda kibr yo'qolmaguncha. Kular birov ko'zin yoshlasa, g'ururlanar so'zin boshlasa, qad ko'tarar qadam tashlasa, qalbda kibr yo'qolmaguncha. Odamlarga jafokor bo'lar, g'ariblarni mazahlab kular, davralarda o'zin zo'r bilar, qalbda kibr yo'qolmaguncha so'zlarini bezaydi g'iybat nigohida bo'lmaydi haybat hasad bilan yashaydi albat qalbda kibr yo'qolmaguncha zaiflarga ko'tarib qomat bu dunyoda topsada omad zalil bo'lib borar qiyomat qalbda kibr yo'qolmaguncha kibr dinda kabira isyon halok bo'lar kibrda inson kiritmaydi tuboga rahmon qalbda kibr yo'qalmaguncha Endi muxlislarimiz e'tiborini o'tgan juma yashin tezligida tarqalgan noxush xabarga qaratamiz. Ikki yaxshilikdan biri. Shahodat biz kutgan va orzu qilgan ta'rifi yo'q buyuk ne'mat. O'lim esa kofirlar qo'rqgan va qattiq ehtiyot bo'ladigan dahshatli hodisadir. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ۖ فتربصوا إنا معكم متربصون Ayting, sizlar biz uchun faqat ikki yaxshilikdan birini kutmoqdasiz. Biz esa sizlar uchun Alloh sizlarga o'z dargohidan, yoki bizning qo'limiz bilan bir azob yetkazishini kutmoqdamiz. Bas, Sizlar ham kutaveringlar. Biz ham sizlar bilan birga kutguvchimiz. Tavba surasi 52-oyat. Mana 6 yildan buyon kufr hukumatining ziddiga jihodiy faoliyatlarni qilib kelgan O'zbekiston Islomiy harakatining mintaqadagi ansor hamkorlaridan hisoblanmish Pokiston Taliban harakatining ikkinchi amiri bo'lmish Hakimullohning shahodati Baytulloh Maqsudning shahodatidan farqli o'laroq yashin tezligida tarqatildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Hatto kechqurun shahid etilgan bo'lsa, ertalabki gazetalar ham chop qilib chiqarilgani ajablanarli jumboq bo'ldi. Xuddi hamma tayyorgarlik bilan kutayotgan ishdek bo'ldi. Ma'lumki, Hakimulloh og'ir damlarda bizga ansorlik qilgan va shahid amirimiz Muhammad Tohir Faruqni bizga jihodni ta'lim bergan ustozlarimizdan deya hurmat, ehtirom qilardi. Allohning imtihonida u o'z amiri qatorida mujohidlar ustozidan ham uyu joylari buzilib, maqsud mintaqasini ham tashlab chiqib, amirlik davrini muhojirlikda xufiyona holda hayot kechirishga majbur bo'lgan edi. Shahidlar qonlariga xiyonat qilmayman deya qattiq-qattiq gapirgan yosh amirni dushmanlar turli hiylalar bilan xiyonat domiga tortishga harakat qilayotgan pallada oldin orzu qilgan shahodat ajali eshik qoqqan ekan. Pokistonning shayton mulozimlari go'yoki qo'shtirnoq ichida kelishuvga rozi bo'layotgan amirdan ajralib qolganidan xafa emish. Yo'q aslo. Ular oldilarida turgan katta dushmanidan qutulganiga rosa xursand bo'ldilar. Ammo biz u kofirlarga aytamizki, xursand bo'lmanglar. Ey kofirlar, sizlar o'ylagan xursandchilik uchun ancha kech qoldinglar. Bu yillar davomida bu xalq ichidan sizlar uchun qanchadan-qancha Hakimullohdan ham qo'rqinchliroq yigitlar yetishib chiqqan. Fidoilikka eshik ochilib, hukumat hadafga aylangan davr boshlangan. Endi ushbu hukumatga mulozim bo'lganlar sho'risi qurib, xatar ichida meni o'ldirib yo o'g'irlab ketmasin deya qo'rquv ichida yashashga mahkumdirlar. Ana endi Jundulloh xazinasidan Shahid Hakimullohning intervyusini muxlislarimiz e'tiboriga havola qilamiz. Quvonchlar u alamim muhim jarayon bilan tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchlar u alamim Mir Tahriki Taliban Pakistan Pokiston Taliban harakatining amiriga avvalgi savolimiz shuki, Pokiston musulmonlar mamlakati bo'lsa, bunda islomiy masjid va madrasalar bo'la turib, bunga qarshi jihodni qanday tushunishimiz mumkin va bu jihod qanday boshlandi? Alhamdulillahi robbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidil mursalin وإمام المجاهدين نبي رحمة ورسول الملاحم وعلى آله وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا لواء الإسلام على سائر الأديان أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمونه پاکستان چې کله سن 1947 شي آزاد شو د پاکستان د آزادۍ مقصد دا و چې په دغه خوره باندې د الله جل جلاله نظام وي او د غیر الله نظام په دغه خوره باندې نه وي او د مسلمانو خلافت وي حالانکه په دا آزادۍ کې د مسلمانو وینه تویا شوه او مسلمانو به انتها قربانی پیش کړه Pokiston Hindistondan melodiy 1947-yilda ozod bo'lgan bo'lsa, bu ozod bo'lishdan maqsad bu zaminda Alloh taoloning qonuni ijro bo'lishi uchun edi. Vaholanki, bu ozodlik uchun qanchadan qancha qurbonliklar berilgan. va musulmonlar, hatto juda ko'p olimlar qamaldilar yo shahid etildilar. Pokiston musulmonlari yana aldandilar. Mustaqil bo'lsalarda Allohning qonuni joriy etilmadi. balki avvalgi kunidan boshlab Britaniya kofirlarining qonunlari amalga oshirildi. Shundan buyon Pokiston musulmonlarining zaifligi, susligi va hikmatsizliklari sabab jihod qilinmay qolgan edi. Ab ya ham de Pakistan musulmone د سستې د واجنا د نهمتې د واجنا او د کمزورتۍ د واجنا د جهاد آغاز نه وکم خو چې کله امریکای چې تاوت اکبر دی په امارت اسلامي باندې حمله وکړه او د پاکستان زمینی اډې هم امریکا ته وسپرلې او د پاکستان فضای هم امریکا ته وسپرله Zamonamizning tog'utlarining eng kattasi Amerika islomiy amirligimizga hujum qilganida Pokiston yerlarini ham osmonini ham Amerikaga berib qo'ydi. Ularning samolyotlari Pokiston yeridan Afg'onistonga hujum uchun 58600 marta parvoz qilgan. Shunday qilib, Afg'oniston Islomiy amirligi qulatildi. Undan so'ng u yerdagi muhojir mujohid birodarlarimiz qaboil mintaqalariga kelishdi. Alhamdulillah, qaboil musulmonlari u muhojirlarga Muhammad alayhi salomning Madinalik ansorlarga o'xshash yo'lda uy-joy va yordam berib ansorlik qildilar. لکه څنګه چې د مدینه انصار د محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره خدمات او نصرت او مدد کړی و د دې نصرت او مدد په بدلا کښې پاکستان د قبایل اپریشن شریکه چې هغې اپریشن ته د غیر ملکیونو نوم ورکه هغې اپریشن ته د دهشتګرد نوم ورکه چې په هغې سره پاکستان خپل عوام او خپل مسلمان په دوکا کښې وچول چې کله د قبایل اپریشن bunga chidamagan Pokiston hukumatı qarshi amaliyotlarni e, boshladi. Bu amaliyotlarini qo'shtirnoq ichida kelgindilar va terroristlarga qarshi kurash deb nomladilar. Bu zo'ravonliklarda murtad favjlar ansorlarni xorlab zulm qildilar. Mujohidlarni va oilalarini ham ushlab Amerikaga topshirdilar. Bu dushmanlar masjid va madrasalarimizni ham bombalar bilan buza boshladi. Talaba yu olimlarni shahid etdilar. Jihodning avvali Vanada boshlandi. Shahid Qori Toyirjon rahimahulloh jihodni e'lon qildilar va Pokistonning murtad askarlariga qarshi jangni boshladilar. Che avval jihad دیوانه شریشه قاری طاهرجان شهید رحمه الله د پاکستان د جنگ اعلان وکړ او د پاکستان د مرتد فوج په خلاف جهاد شریک امیر قاری طاهرجان شهید رحمه الله amir qori tohirjon rahmaulloh va uning jamoati o'zbekiston islomiy harakatining afg'oniston va pokiston jihoddagi o'rni qanday shuni yoritib bersangiz alhamdulillah qari tahirjon shahid rahimaulloh او د هغې جماعت حرکت اسلامي ازبکستان هغه جماعت دی چې د امریکایونو په خلافي په شیکوټ شي محض جنگ شریکه او ډېر په شجاعت سره او په ډېره میړانه سره جهاد شهید قارو طاهرجان رحمه الله va uning O'zbekiston islomiy harakati amerikaliklarning ziddiga Shahikotda ko'p shijoat bilan jihod qilgan jamoatdir. Undan so'ng ular qaboilda hammadan avval murtad favjga qarshi jihod e'lonini qilgan va jang qilgan Qori Tohirjon va u kishining jamoati bo'ladi. Ya'ni shuni ayta olamanki, Pokiston jihodiga sabab bo'lgan. Avvalda boshlagan bu jihodimizning asoschilari Shahid Tohirjon rahimaholloh va uning jamoati. De Pokiston de jihad د شرکول ولا سبب ګرځوین کای اغه قاری طاهرجان شهید رحمه الله او دغه جماعت وو نو دا په مختصر الفاظ کې نور خود د دې جماعت په افغانستان او پاکستان شي Qisqa qilib aytganda, ushbu harakatning Afg'oniston va Pokistonda qilayotgan juda ko'p qurbonliklar va berayotgan shahidlari hech kimga sir emasdir. Balki bular aziz qonlarini to'kish bilan vana yerlarini sug'ordilar. Shikayda ham, Mas'ud mintaqalarida va Shimoliy Vaziristonda ham, hatto Urugzay, Darai Odamxel va Ko'rama ejensiyalargacha bu jamoatning mujohidlarining qonlari to'kildi. Alloh oldida o'zining qurbonliklarini taqdim qildilar. Ayta olamanki, Shahid Qori Toyirjon rahimahulloh va uning jamoati Pokiston jihodining sababchilaridir. پاکستان د جهاد د شریکول سبب دی دی دریم سوال دا دی چې د حرکت اسلامي ازبکستان تعلقات تاسو Uchinchi savolimiz. Ushbu O'zbekiston Islomiy harakatining siz, ya'ni Pokiston Taliban harakati bilan aloqalari qanday? Alhamdulillah. د اول وختنه چې مهاجرین قبایل ته هجرت وکړای دی هغه وخت نه د تحریک طالبان پاکستان ملګری Ode harakati Islomiy O'zbekiston mujohidlar qaboilga hijrat qilganidan boshlab Pokiston Taliban harakati va O'zbekiston Islomiy harakatining mujohidlari o'zaro mustahkam birodarliklari bor. Chunki bular mintaqamizning hurmatli mujohidlari hisoblanadi. Bu mujohidlarimiz ham ansorlarga nisbatan ham, ansorlarning bularga nisbatan ham muhabbatlari bor va Bularning g'ayrati va shijoatlari hech kimga sir emas. Lekin O'zbekiston Islomiy harakati deb nomlanishi yo Pokiston Taliban harakati deb nomlanishi bu faqat bir-birimizni tanishlik uchun bo'lib, shu bilan biz bir-birimizni taniymiz. Ammo bizlarning jamoatimiz birdir. Alloh farmayi innamal mu'minuna ikhwa musulmon Alloh taolo aytganidek, albatta mu'minlar o'zaro aka-ukadirlar. Shuning uchun o'rtada muhabbatimiz نو bor. د میش جهاد په پیرا دنیا کې جاری وي ځکه چې الله جل جلاله مشته امر کړی دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين Biroq bizning jihodimiz butun dunyo uchundir. Chunki Alloh taolo bizga fitna tugab barcha din Alloh uchun bo'lganga qadar jihod qatl qilinglar deb buyurgan. Aw da nur jumaatina ته دعوت ورکوم چې د ایسای او د دغه طاغوت اکبر Boshqa jihodiy jamoatlarga ham shuni aytamanki, Aysay va tog'utlar qo'l ostida jihod qilishni bas qilib, Pokiston ziddiga jihodini e'lon qilsinlar va haqiqiy jihodga kelinglar. Islom ummatiga ham shu gapim. Jihodga qaytsangizlar, kufrning qo'lidan ozod bo'lasizlar. Ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan muhabbatning tuygusi chulg'ar ollohim jamolingni tezroq ko'rmoq istayman zora qilib turaman eshitgin ohim qarshingda shahid bo'lib turmoq istayman zora qilib turaman eshitgin ohim qarshingda shahid bo'lib turmoq istayman arshing soyasida bo'lsa makonim tillo qandillarda tursaydi jonim qiyomat dahshatidan omonda bo'lib rahmating mag'firating bo'lsa hamrohim qiyomat dahshatidan omonda bo'lib rahmating mag'firating bo'lsa hamrohim juma kunlarda ko'rsam jamoling tilovat qilsang sen o'z oyatlaring hayajonga to'lib qalblarim erib hushimdan ketsaydim qarshingda turib hayajonga to'lib qalblarim erib hushimdan ketsaydim qarshingda turib viqor toji bo'lsa mening boshimda yetmish ikki hurayin tursa qoshimda fazlingdan sajdaga qo'yib men boshim bu baxtdan ko'zlarimdan quyilsa yoshim fazlingdan sajdaga qo'yib men boshim bu baxtdan ko'zlarimdan quyilsa yoshim tanamdan otilib chiqqanda qonim ko'z oldimga kelsa jannatdan joyim olloh deb faryod qilsam chiqqanda jonim shudur mening robbimdan orzu zorim olloh deb faryod qilsam chiqqanda jonim shudur mening robbimdan orzu zorim shudur mening robbimdan orzuyim zolim isroil ey isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron bismillahir rohmanir rohim alhamdulillahi vahda assalotu vassalamu ala man la nabiyya ba'da assalomu alaykum muhtaram muhojir mujohid birodarlar 33-suhbatimizga xush kelibsiz. O'tgan juma suhbatimizda Sion bitiklarining xoylarning davlatlarini buzuqliklarga ketkazish bizning maqsadlarimizga erishishimizning kalitidir degan matnini o'tgan edik. Yahudiylarning erishishga intilayotgan maqsadlari nima edi degan masalada ularning nihoyiy maqsadlari butun bashariyatni o'zlarining bo'lg'usi podshohlari Dajjolga bo'ysundirish bilan olamga hokim bo'lmoqchi ekanlarini ko'rdik. Ungacha bo'lgan maqsadlaridan kattaroqlaridan biri esa shu Dajjol kelishining yo'lini tayyorlab turuvchi olamiy Isroil davlatini tuzishlari ekan. O'tgan suhbatimizda juhudlar qurmoqchi bo'layotgan olamiy Yahud davlati bilan biz musulmonlarning jahoniy xalifaligimiz orasidagi keskin farqlarni ko'rsatdik. Shuni ham ko'rdikki, yahudmas xalqlarning dunyodagi mavjud jamiki davlatlarini ich-ichidan aynitib, buzib yuborsalar, ana shundan keyingina o'zlarining olamiy Isroil yahud davlatini barpo eta olarkanlar. Shuning uchun hoylarning davlatlarini buzuqliklarga ketkazish kerak ekan bu juhudlarga. Sion bitkilarining navbatdagi matnida barcha davlatlarni, demakki, tamomiy insoniyatni buzuqliklarga ketkazishning yo'l yo'riqlarini, vositalarini ham sayyohniz donishmandlari chizib, belgilab qo'yibdilar. Kitoblarining matni fasodga ketkazishning vositalari ma'lum. Bular spirt, sharob, islavotxonalar, tomoshaxonalar. Bizning sharhimiz. Qarang, nima deyaptilar? Fasodga ketkazishning vositalari ma'lum. Kimga ma'lum? Barchaga ma'lum demoqdilar. Haqiqatan ham odam bolasini qadim-qadimlardan shu uch xil fasod vositalari bilan aynitib kelingan. Bu qaysi vositalar ekan? Bular spirt sharob, ya'ni mas qiluvchi ichimliklar, xamir. Ikkinchisi islovatxonalar. Bu fohishaxonalarning o'zbek tilidagi eskicha nomi bo'ladi. Ya'ni fahish va uchinchi vosita bu tomoshaxonalar, ya'ni o'yin kulgilar, zavq va shavq, ko'ngil xushliklar va hokazo shu kabilar. Hamma payg'ambarlar insonlarni shaytonning mana shu qurollaridan ogohlantirib kelganlar. O'zlarini biz payg'ambar zodalar bo'lamiz deb mudom maqtanadigan bu yahudiylar ayni shu shaytoniy qurollarni odamlarga qarshi qo'llashlarini mana bu bitiklarida bitib rejalashtirib qo'yibdilar. Jumladan shuning uchun ham bu kofir yahudiylar o'zlariga in shaytonlari degan atamani juda ham haqli ravishda orttirib olganlarda. Xo'sh, ular o'zlarining bu iblisiy rejalarini amaliy qila oldilarmi? Ha, juda ham amaliy qila oldilarda. Hozirgi insoniyatni mas qiluvchi ichimliklarga g'arq qilingan desak, mubolag'a bo'lmas. Yer kurrasining hech bir burchagi qolmaganki, xamir yetib bormagan bo'lsa-yu, topilmasa. Hatto Makka mukarrama va Madina-i munavvarada ham mas qiluvchi ichimliklarning turfa xillari jozibador idishlarda istagancha topiladigan bo'lib qolgan. Yahudiylar bu bitiklarda belgilagan davlatlarni fasodga ketkazishning ikkinchi vositasi islovatxonalari ham butun dunyoga yoyilgan. Misol uchun, hatto Pokistonning mana bu Daray Ismoilxondek tog'li mintaqadagi bir chekka shahrida ham fohishaxona bor ekan u unga hatto odob axloqda mahkam bo'lgan pashtun ayollardan ham jalb etishga muvaffaq bo'libdilar bu in shaytonlari. Bunday joylar juda oz yerlarda maxfiy holda, asosan esa oshkora mavjuddirlar. Moddiy rivojlangan davlatlarda fohishaxonalar hatto hukumatlar tomonidan qaydga olinib, o'z faoliyatlaridan davlatlarga soliq ham to'laydilar. Ularda qo'shtirnoq ichida ishlaydigan fohishalar rasmiy ro'yxatdan o'tgan bu zino korxonalarida o'z boshlig'i muovinlari, kassirlari, buxgalterliklari, oshpazlari, qorovullari, doktorlari va boshqa ishlovchilari ham bo'lib, ular oylik olib ishlaydilar. Hozirgi ko'plab davlatlarda fahish sohasi hatto mamlakat xo'jaligining alohida tarmog'iga aylantirilganki, uning ya'ni fahish sanoati degan nomi ham bor. Bu sohada har davlatlarda 10 minglab, hatto 100 minglab insonlar rasman maosh olib ishlaydilar. Endi davlatlarni fasodga ketkazishning 3-vositasi chi tomoshaxonalar haqida oldingi suhbatlarimizda qisman to'xtalib o'tgan edik. Shunga qo'shimcha qilsak, zamonamizda xamir va fahshotlardan ham ko'ra eng ko'p tarqalgan fasod vositasi aynan shu tomoshaxonalar bo'ladi desak xato bo'lmas. Insonlar eng ko'p aralashib ketadigan fasod ham shudir. Negaki odamlarning hammasi ham sharobxo'r va zinokor bo'lmas, ammo tomoshaxonaga bormagan yo biror bir tomoshani ko'rmagan odam bo'lmasa kerak Vallohu alam. Bunda xotin qizlarning, yosh bolalarning va hatto keksalarning ham qiziqib ketishlari bordir. Mana bir eslaylik. Hozirgi jamiyatlarda bundaylarga qaysi muassasalar, nimalar kiradi? Dramatik, komediya, yoshlar va qo'g'irchoqlar teatrlari, yana opera va balet teatrlari, kino teatrlar, videotekalar, videobarlar, diskotekalar, diskobarlar, internet xonalar, sirklar, vistavka namoyishgohlar, muzeylar, hayvonot va botanika bog'lari, stadionlar, sport zallari, suzish hovuzlari, futbol, hokkey, kurash, boks, boringki jamiki sport tomoshalari radio va televizionning kuy, qo'shiq, raqslar, hangomalar va lag'vlar dasturlari va ko'rsatuvlari, magnitofonlar, MP-lar, laptop va boshqa kompyuter asboblaridagi tomosha, shavq-zavq yozuvlari dasturlari, yana tomosha uchun chiqariladigan rasmlar, fotosuratlar, ro'znomalar, majallalar va kitobcha-yu kitoblar, bog' va rog'lardagi, dam olish parklaridagi xilma-xil tumonot tomoshalar u o'yinlar, attraksionlar, luna parklar, planetariy, okeanariy, delfinariy va boshqa ajoyibotxonalar. Qadimgi obidalarda, tarixiy voqealar va jangohlarda, maqbaralarda uyushtiriladigan saylo tomoshalar kinokonsert saroylari, qasrlari, zallari, konsertlar, raqslar, har turli va ko'p sonli bayramlaridagi, to'ylardagi, tug'ilgan kunlardagi, yubileylardagi va boshqa bazmlar u ziyofatlar u o'tirishlardagi tomoshalar va shu yig'ilishlarning o'zi ham bir tomosha, o'zining va boshqalarning ko'z-ko'z qilishi ekan. Xullas kalom davrimizdagi tomoshaxona yu tomoshalar turlarining urchib ko'payib ketganidan kamina barini bilolmasmanam va ifodalab bera ham. Yashab turgan zamonamizning o'zi ham kofirlarning katta bir tomoshasi bo'lib qoldi-yov. Xo'sh, endi shunchalar tomoshalar u tomoshaxonalar insonga nima uchun kerak bo'lib qoldi? insonning iymoni, ixlosi va taqvosini yo oxirat bilimini ko'paytirib beradimi? Allohni, payg'ambarlarini eslatadimi? Barchani aniq kutib turgan o'lim, qabr, undagi savol-javoblar, qayta tirilish albatta keluvchi bo'lgan katta qazovat, qiyomat va uning dahshatlari jannat va jahannam haqida biror bir ma'lumot beradimi? Yo'qda, aksincha ayni ushbu asl haqiqatlarni odam bolasiga unuttirish uchun ham bu tomoshaxona yu tomoshalar o'ylab chiqarilgan. Xo'sh, endi yuqorida ko'rib o'tganlarimiz bo'yicha haqli savollar tug'iladi. Kim xamirni bunchalar ko'paytirib dunyoga yoyib yubordiki, xohlagan odam ichaman desa topiladigan bo'lib ketdi. Kim zinoni va boshqa fahshotlarni ochiq va ommaviy qilib yubordiki, bu halokatli yo'lga kirmoqchi bo'lgan odamga shart-sharoitlari nihoyatda oson qilib qo'yildi. Kim son ming xil tomoshaxona yu tomoshalarni ochib sochib yubordiki, ularga bir sho'ng'igan odam boshqa hech qolmas bo'lib ham qoldi. Bu zaharli ishlarning barchasini tekshirib tagiga yetay desangiz, bilingki, bularning boshida albatta juhud degan nusxaga yo'liqasiz. Yana uning yonida yo davom ettiruvchisi bo'lib o'zi yahudmas qavmdan bo'lsa-da, biroq juhudlashib bo'lgan biror bir masonga duch kelasiz. Kofir yahudiylar qadimdan va ayniqsa hozirda bashariyatning oyog'iga mudom bolta chopib kelayotgan inson zotini abadul abad dozax azoblariga tortib ketayotgan o'ta zarar kunanda toifadirlar. Xalqlarni aroqxo'rlikka, fahshotlarga va qalbini o'ldiradigan huda behuda o'yin kulgi yu tomoshalarga itarib yuborayotgan yovuzlar ayni shu juhudlardir. Ularning ilon chayonlardek zarar kunandaliklari borasida butun dunyo bo'ylab ko'plab rad etib bo'lmas isbot dalillar yig'ilib bo'lgandir. Shunday isbotlardan biri bugun ko'rib chiqqanimiz Sion bitiklaridagi bashariyatni ichuvchilik, fahshot va Allah musibatlariga giriftor qilishni rejalashtirgan mana bu matni bo'ladi. Shu o'rinda iblisning va mana bunday ins shaytonlarining odamzodni do'zaxga olib ketishlarining oldini olish uchun rahmatallil olamin Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning marhamat qilgan shu mavzudagi hadisi shariflardan qandayam yodga olmaylik. Xamir va ayollar iblisning ikkita zaharli o'qlaridir. Ushbu ayni biz ko'rib chiqqan sayyohniz donishmandlarining insoniyatni fasodga ketkazishga qaratilgan birinchi va ikkinchi fasod vositalari mas qiluvchi ichimliklar va foishaxonalarga qarshi hadisdir. Erkaklar uchun ayollardan ko'ra kattaroq fitna qoldirmadim. Bu yahudiylarning biz ikkinchi deb belgilagan fasod quroli islovatxonalarga qarshi qaratilgan hadisi sharifdir. Dunyodan va ayollardan saqlaning. Ushbu muborak hadis yahudiylarning uchala fasod vositalariga qarshi kurashuvchi hadisdir. Chunki xamr va tomoshaxonalar dunyoning jozibali narsalaridan bo'lsa, fohishaxonalar ayollardan tashkil topgan bo'ladi. Ko'p kulish qalbni o'ldiradi. Bu hadisi sharif esa yahudiylarning 3-chi fasodga ketkazish vositasi tomoshaxonalardan chetlanishga o'rgatadi. Chunki tomoshaxonalar asosan o'yin kulgi vaqti chog'lik uchun quriladi. O'yin kulgi esa yurakni o'ldiradida egasini Allohni va oxiratni eslashdan g'ofil qilib qo'yadi. Natijada hech tuganmas halokatga ketib qolish xatari paydo bo'ladi. Demak, Yahud degan baloga birdan bir dori darmon bu bizning go'zal islom dinimizdir. Alloh qodir zot bashariyatni bu baloi azimdan najot berishni va uni haq sari yetaklashni biz islom ahliga nasib etsin. Va jazakumullohu khayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindoshlarim. Dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. Jundulloh ovozi mujohidlar radiosi FM 108 to'lqinida أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني hammamiz quyoshda kuygan jizzamiz. Qachon tiz cho'kuvdik, hamon izzamiz. Sirqirab og'riydi shishgan tizzamiz. O'rindan ozgina tursak maylimi? O'tganlar bari bek, qolgan javdirar. Gardanda ko'rinmas g'ullar shaldirar. Mehnatdan yorilgan qo'llar qaltirar. Allohning yerida yursak maylimi? nasimlar esmoqda ozod tog'larda ozodlik mujdasi so'lu sog'larda bobolar qiynalib tikkan bog'larda ag'anab bir hayol sursak maylimi necha ming alloma jo'martlar o'lgan tasrakkur sasigan ruhlari so'lgan urug'lar aynigan tap taqir cho'lda islomiy hayotni qursak maylimi mayli mayli yer yuzi bo'yicha islomiy hayotni qurish bizga ham nasib qilib qolar payg'ambarimiz alayhissalom tiklab bergan xilofat inshaalloh aka yana tiklanadi axir xilofatni tiklash g'amida qanchadan qancha mujohidlar qanchadan qancha musulmonlar harakat qilmoqdalar qanchadan qancha mujohidlar shahid bo'ldilar qanchadan qancha gudaklar yetim qoldilar aka mayli bu Allohning sunnati Inshaalloh o'sha kunlarga yetib boramiz. Inshaalloh. U holda navbatdagi mavzuga o'taylik-a? Navbatdagi mavzu nima haqida? Sangardan qaytgan birodarlardan intervyu olgandim. Shuni muxlislarimiz e'tiboriga havola etsak. Assalomu alaykum Abdurahmon aka, yaxshimisiz? Alhamdulillah, va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mana bir guruh birodarlar xizmat safardan harbiy xizmat safardan qaytishgan ekan Afg'onistondan. Shu birodarlar bilan suhbat qurish ilinjida kelgan edik. Shunga so'z boshni o'zingiz ochib bersiz. Marhamat. Yaxshi inshaalloh. <clears throat> Bismillahirrohmanirrohim. rohmanir rohim. Innal hamdulillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu va may yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله دان ورسول صلى الله عليه وسلم كلام لردن باشل محشمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم mana birodarlar iymon keltirish bosqichida o'tdik biz alhamdulillah allohga shukur qilaylik allohga hamd aytaylikki alloh taolo bizni shuncha kofirlar dunyodagi xalqlar insonlarning orasidan hidoyat qilib mo'min qildi va yana allohga ko'p hamd aytishimiz kerakki shuncha mo'minlarning ichidan bizga muhojirlik nasib qildi mana hijrat ham qildik yana hamd aytishimiz kerakki alloh taolo ibodatlarni rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytmoqchi bo'lgan ibodatning cho'qqisi bo'lgan jihodga ham nasib qildi mana safarlarga borib uzoq uzoqlarda yurib janglarga borishlik mana jihodning mashaqqatlarini o'z ko'zimizda ko'rib oyoqlarimiz bilan o'tib ko'rib kelyapmiz mana shu safarlarni biz malollanmasligimiz uchun bir rasululloh alayhi bir gaplarini eslamoqchiman imom buxoriy abdurahmon ibn jabr roziyallohu anhudan qilgan rivoyatlarida <clears throat> samitun nabiy sollallohu alayhi vasallam yaqul من اغبرت qodamahu fi sabilillahi harramahullohu alan الله men rasululloh من alayhi vasallamning kimniki ikkala oyog'i Alloh yo'lida chang bo'lsa, Alloh unga do'zax o'tini harom qiladi deganlarni eshitdim dedi. Ya'ni biz mana safar qilib uzoq-uzoq joyga borib, ha, haftalab piyoda yurdik. Ya'ni borib amaliyotimizdan biz savob umid qilsak, yurgan yo'limizni ham Alloh subhanahu va taolo shuncha ajrlar, hatto nima? Dozoq o'tidan saqlashligini mana va'da berib aytayaptiki. Va qaytishimizda ham xuddi shunday. Ya'ni uydan chiqqandan yo'l yurganimiz u amaliyot qilganimiz u hammalariga Alloh taolo buyuk ajr mukofotlar beradi va biz allohdan shu ibodatlarimizni qabul qilishligini so'raymiz Allohumma taqabbal minna mana alloh sizlardan rozi bo'lsin va sizlarni shuncha mashaqqat yurib alloh yo'lidagi jahdlaringizni alloh qabul qilsin va kelgandan keyin shu bilan to'xtab qolmasdan yana ibodatlarimizni jihodlarimizni kuchaytirishga yana qattiqroq bel bog'lashga alloh taolo bizga iymon tavfiq bersin mana endi o'zlaringdan biroz safar taassurotlaridan kimni nimasi bo'lsa biroz gapirsanglar alloh taolo aytadi astaizu billah faqotil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak harrizil mu'minin asallohu الله yakuffa ba'sal ladina الذين كفروا والله ba'san va وشد tanqila rasul sollallohu alayhi vasallamga alloh taolo buyurib aytyaptiki bir o'zingiz qolsangiz ham jihod qiling va o'zingizga faqat javob berasiz va mo'minlarni jihodga targ'ib qiling shunda shoyat Alloh taolo kofirlarning shiddatini to'sib qo'ysa. Ya'ni oddiy da'vat bilan ham biz o'sha jihodimizning bir marhalasi bo'lgan shiddatini kufrning dushmanimizning shiddatini to'sishlikka sabab bo'ladi ekan. Shuning uchun biz hozirgi iymonlashish darsida birodarlar taassurotlarini gapiradigan bo'lsanglar, shunda bilan maqsadni, niyatni xolis qilib, birodarlarni ichimizda yurgan birodarlar bo'lsin va hali hijrat nasib qilmagan birodarlar bo'lsin. Bizning da'vatimiz bo'lsin. Shu bilan biz shoyat Alloh taolaning roziligiga erishadigan bo'laylik degan niyat bilan xolis niyatda qo'llaringdan kelgancha gapirib bersanglar. Da'vatlaring bo'lsa, e, tilaklaring bo'lsa, xohishlaring bo'lsa, gapirasizlar inshaalloh. Abdulboqiy aka, birinchi suhbatdoshingiz kim bo'ldi? Davrada dastlabki suhbatdoshimiz Muoviya ismli birodar bo'ldi. assalomu alaykum moviya birodar yaxshimisiz alaykum assalom rahmatullohi yaxshi alhamdulillah xizmatlardan charchamay toliqmay Alloh yo'lida xizmatlar qilib qaytdingizmi alhamdulillah alloh nasib etgan ekan mana afg'oniston diyorlarini ham ko'rib keldik mashalloh shu xizmat mobaynida qanaqa bir holatlar bo'ldi nechta janglarda ishtirok etdingiz shahidlar ko'rdingizmi shular to'g'risida gapirib bersangiz biz shu ningrarxarda israk ulsvalda o'sha yerda allohdan dushmanlari bilan hujum bo'ldi hujumga ansor va muhojirlar birga kirdik. Alhamdulillah jangda endi shahidlar, zahmlar bo'lar ekan. Alloh taolo o'zi shahidlarni tanlab oldi va Alloh va Rasulining dushmanlari inshaalloh Alloh taolo ularning qalbiga qorg'u solgan. Chunki shu postadagi askarlar o'zi shu bir doktor, Ulsvalda ishlagan doktor o'zi aytdi. Birinchi hujum bo'lgan paytda askarlar postani tashlab ikkinchi buzdoq qochgan ekan o'q otilib top yetmish beshga urilib bergan paytda shu jang bo'lgan paytda birinchi ular postani tashlab qochgan ekan postani tashlanib qochib qayra o'zlari o'zlarini postasiga o'q otgan granatomat piko maqsad o'zlarini postasini bombard qilgan undan keyin qayra kelib keyin jang bo'lib jang bo'lib oxirida alloh taolo o'zimizdan bir zamindin birodarimizni shahid qilib alloh taolo shahodatini qabul qilsin alhamdulillah shul janglarda شنو واقع الولد ممكن ناشي غادي نشكي بسم الله الرحمن الرحيم استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى bizga buyuryaptiki sabr qilishlikqa va sabrlashib ribotda turib kofirlardan ustun turishlikqa. Ana endi Alloh taolab bizga buyuryaptiki sabr qilib, sabrda kofirlarga qaraganda mustahkam, sabit turib, rubbatda ulardan qaraganda sabr qilib, sabrlashib, ulardan qaraganda ustun turishlikda Alloh taolo bizga buyuryaptiki, Alloh taolo har bitta mujohidni shu rubatda, sangarlarda sabit qilsin, qish bo'lsin, yoz bo'lsin, qaysi paytda bo'lmasin. Chunki ular o'zlarining botil aqidasi uchun kecha-yu kunduz turyapti. Ana endi ular sabr qilyapti. Alloh taolo ularga qaraganda sabrlashib, ko'proq sabr qilishni biz buyurgan ekan. Alloh taolo bizni ham sabr qilib, ulardan ustun turib, ularni qatl etib va Alloh yo'lida shahid bo'lishni Alloh taolo bizga ham nasib etsin. Va Yahud nasoraning ko'zlarini qo'yib olishni Alloh taolo bizga nasib etsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda kelganday, فَمَنْ كَانَتْ hicratuhu ilallah ve rasulihi fa hicratuhu ilallah ve rasulihi. Hani, hani kimin niyeti Allah ve Resul için olsa onun niyeti Allah ve Resul için bolup yaptı. Hani, hani şu hadisten biz Allah Resulü için çıkan eken biz bu niyette her daim hicratın avvalda ham, hicrat paytida da to jasatimizdan ruhumuz chiqqicha niyetimizde to'g'rilab turishlik Alloh taolo nasip etsin. Va niyatda mustahkam turib niyatimizni tuğrulab tursak, inshaalloh Allah taolo amallarimizni solih qilsa, bu dushmanlarning ko'pligi Umar radhiyallohu anhu bizde bizni ki, balki Allohdan qo'rqgan qalblardan qilib shu Allohdan yo'lidagi cihatta bizni Alloh taolo sabit qilsin. Hizbullah bu Muaviya birodarimiz qirg'iz tilida nashida ham aytib turarkanlar. Qani bo'lmasa nashidalardan birontasini eshitib ko'raylikchi. Афганистан, пакистан Ирак жерінде жихадтың қызу қызу кезінде қолуңа алғын алғын қоралың жихад майданыға жол алғын қолуңа алғын алғын қоралың жихад майданыға жалалғын сахабалар қан төгіп жеткірген ислам Исламдың нұрын жайылтқан иман иманды момын жихат қылғының жихаттан башың тартпағын иманды момын жихад қылғының жихаттан башың башың тартпағын үкімет башында тұрғандар аллахтың қарғышына қалғандар алыңдар қатты жашырба аманатқа қиянат қылба алымдар қатты жашырба аманатқа қиянат қылба Kafirlar tinbay fasad taratsa, musulmon jihatdan boshin tartsa, xilofat anda qanday qurilat, xilofat anda qanday qurilat. Jahidlik senat qara milleting jahidlik senat qara milleting jahidlik Palestin ko'zdugun көңілің тынып тыныш тұрбағын тынымсыз фалестин көздігін, Құрқу салып кафыр кимсеге Оғатқын яхуд жерине Оғатқын яхуд жерине такбирлерди айтып алға басабыз Kafirga qarshi jihad qılabız Allah hukmin qo'yu üçün qon to'g'ibuz islom uchun, qon to'g'ibuz islom uchun. Tavhid bayrağın biyik ko'tarib Qilish tiqinina salmaybiz, salg'ilashudan biz qaytmaybiz. Xilofatni o'rnatuv uchun hijrat qilgan biz Alloh uchun, hijrat qilgan biz Alloh uchun. Tarix izini iz solib Uzoq safarga chiqqan biz, jannat yo'li bo'lsa da, jaratqandan jardan so'raymiz. жихад жолу кыйын болса да Жаратқаннан жардам сурайбыз Жаратқаннан жардам сурайбыз Жаратқаннан жалбарып біз сұрайбыз Сахабалар изиден тайдырмағын Аллах жолында шахид болып Барайлы Аллах тарапқа Baraylı Allah tarafqa. Tekbir! Allahu Ekber! Keyingi birodarimizdan suhbat olamiz. Assalomu alaykum birodar, yaxshimisiz? Alhamdulillah, va alaykum assalom. Alhamdulillah, yaxshi. Ismingiz kim? Marvon. Marvon, xizmat safaridan yaxshi qaytdingizmi? Alhamdulillah, yaxshilik bo'ldi, hammasi yaxshilik qaytdik. Janglarda ishtirok etdingizmi? Ha, yaxshilik bo'ldi janglarda. Mashalloh. Shu janglarda bo'lgan taassurotlardan gapirib bersiz. Бир-эки жаңдан бир-эки эме болгондон айтып берейин. Бир күн хатта турсак, мага айтып калды, "На, намаз окуйын деп аткан малдар, карасам өтүп бараттыр да, душманлар." Мени урду, как раз келген ошо моментте. Мен атып калдым аларды. Качты, качып бир малда ошо мурчегинен чаң чыгып кетти да. Ә, алла биз аттык да аларды анан гүм деп чыгып кетти деп ойлодук низамидин ә, шахид болгон иншалла ошол айтты акрам акалар топ атыяпты ә, хабан аллаху акбар атың атың деп кыйкырды да анан мен мен дагы кыйметовке жатынан аттым мен дагы атсам кайра эле гүм деп атрофубуз күмүлдөйапты да тияктан күм десе биздин атрофубуз дагы деп атты да түшүнбөйбүз да неме болуп атканын қайра атсам қайра гүм деди кайра е че то тиймепти булар каякта <laughs> атаяпты деди да анан айтты билбейм атың атың деді аттым дагы чаң чыкты ушундай янымызға түштү да көрсө топ менен атыптыр да биздин <laughs> аллахтын ызымы менен бул неме мындай айтыпмын аллах таалам тийгизем десе тийгизет экен да десе тийгизбейт экен да ропорамызда турган топ менен бизди тийе алмай койду да такыр биз альхамдулилля захми кылгандар болду өлтүргөндөр болду алар алақтың ызы менен эчтеке кыла алмады да кандай куралы болуп кандай неме болсо дагы эчтеке кыла алмады окулар ушундай жаап атты э, топтор хавондор учуп келип атты эчтеке кыла алмады да анан дагы бир күнү отурсак чакырды да бизди айтты баргыла деди экөөң деди тоого чыккыла деди тигилер милиурду келяпты бастырып келяпты деди чыктык оже аллахтын ызы менен аллах ушу ушул жактан көрдүм аллах таалам көп жардам берет экен да жактан билдим да аллах берген эмелерин сездим да ошол жактан ошондой чыктык эчтеке кыла алмады да биана топ хабон учуп келеди ракет менен атаяпты бизди эме пиколор жаяпты эчтеке кыла алмайапты да бир пико бир автомат менен эле чыкканбыз алхамдулилля аллахтын ызымы менен ушуларды кайта артка кайрып өлтүргөн өлтүрүп захмий кылган захмий кылдык кетишти да ошо аллахтын көп караматтар болот экен биякта мына мухаммад аюптар сайфуллолор шахид болгон иншалла ушулардын да шахид болгондон мушк чыгып кеткен көп караматтарды көрдүк иншалла бияка келгиле ким э, хижрат кылам деген болсо хижрат кылгыла келгиле була бирадарлар бияк жакшы алхамдулилла, бияктан көп нерсе көрөсүңөр иншалла машалла алла ыраазы болсун биродар bizlar amaliyotga almash almash borar edikda uch kishi uch kishi ikki kishi ikki kishi borar edik guruhda shu keyingi amaliyotda muhammad ayub sayfullo yana tolib birodar uchalasi ketdida bizlar hammamiz ajralib ketdik uch kishi bir tarafga bir kishi bir tarafga ketdi shu muhammad ayub bir tarafga ketdi toliblar bilan shu o'sha kuni kechqurun shu sayfullo bilan abdulxoliq aka ikkalasi kelib qo'shilganda muhammad ayublarga qo'shilgandan keyin bizlar bir tarafga bo'ldik 4 kishi bo'ldik ular 3 kishi 3 kishini ikkitasini qo'shib keyin bir tolib 3 kishi borgan amaliyotga snayper amaliyotiga borganda shu bez degan ularni markazi bor shu bezga Alloh alam 50 metr 100 metr yo 50 yo 100 metr yaqin borganda borganda yordam kuch kelgan quva ularga milli urdi ta vertolyot keldi tasi havoda aylanib turdi hujumiy edi qolgani oltitasi qo'nadigan edi ular borgan payt vertolyotlar qo'ngan qo'ngandan keyin muhosaraga qolgan besh besh yarimlarda bo'lganda vertolyot keyin vertolyot aylanyapti biz edik bitta hujraga ansorlardan keldilar xalqdan aytdi tez siz bo'linglar tez bo'linglar vertolyot kelyapti vertolyot aylanyapti o'sha shunaqa man qildi hammamiz chiqdik keyin partalar kiyib qurollar olib bordik borganda abdulxoliq akani ko'rdik muxbirda chaqiryapti ayub ayub abdurahmon abdurahmon deb chaqiryapti chaqirdi chaqirib, aloqaga chiqmadi 2 soat 3 soatlar chaqirdi-da. keyin o'sha dushman tarafdan aytayapti, yo droska vala yo mashina vala deyapti o'ylik o'tdi, kelib olib ketinglar bitta snaper bitta avtomat bilan shular o'lib yotib turyaptida kelib olib ketinglar o'liklaringlar keyin shu aytdi ular o'liklar emas ular gullar deb naqib bunaqa gapiryapti abdulxoliq aka keyin vaqt o'tdi vaqt o'tgandan keyin bir ikkita ansor shu toliblardan qurollarni qo'yib eshakka minib shu xalqqa o'xshab oldindan o'tib ketdilar uzoqroqdan. borib ko'rib kelaylik kim shahid bo'lgan shahid bo'lmaganmi borib ko'rib keldi shahid bo'lgan dedi uzoqdan ko'ribdi qora kiyimli yotib jasad yotibdi dedi keyin bizga aytdi keyin biz kutdik keyin xalqlar borib so'ragan shu jasadni olaylik deb xalq so'raganda aytgan bomdoddan keyin shu besh besh yarimlarda shahid bo'ldi shomdan keyin kelib olib ketasizlar degan shomga kelasizlar degan shom shomga yaqin olib keldi jasad ikkita 90 bordi bittasini bitta doksonga ikkita shahidni bitta doksonga olib keldilar olib kelganda kutib oldik qabrlar qozilgan tepada josus aylanyapti biz aytdik sizlar ichkariga o'tib turinglar josus aylanyapti dedi Bir masjidga o'tib turdik o'zlari qozdi doksan kelgandan keyin shahidni ko'rdikda tushiryapmiz shahid tushirayotgan paytimizda shu tagidan ushladim o'zim bel tarafidan qonda qon holi ham tomchib turibdida shahid ertalab bomdod paytida shahid bo'lgan oradan 12-13 soat o'tganda xolam qon tomib turibdi qon tomib turibdi qon tomib keyin bir birodar keldi yugurib ye ye mis hidi kelyapti mis hidi kelyapti deyaptida hidlasak haqiqatdan ham mis hidi kelyapti tushirdik betlari qip qizil qizil holatda turibdida olam Xolam qon borda yuzlarida ham 13 soat qon oqqandan keyin yana undan keyin ham qon turibdi keyin hamma narsasini olgan Pistoletni bor edi avtomati muhobarasi snayper ikkita avtomat bitta snayper pistolet muhobara ketganda partalarni yashib olgan keyin olib bordik qabr janozasini o'qidi qabrga ko'mdik ko'mdi shu ansurlar ko'mdi keyin o'tiradik bir xalqdan yugurib keldi aytdi shu jang paytlari bo'lgan voqeani aytib beryapti milliy urdi kelib qo'ngandan keyin ular jang boshlanib ketdi deyapti jang boshlanib ketganda shu abdurahmon Sinapris bilan ansorlardan ansorlardan bitta birodar bo'ladi ikkalasini shahid qilgan birinchi muhammad aytdi qo'lini zaxmi qilgan o'ng qo'li zaxmi bo'lgan shu uchta joydanmi singanga o'xshab turibdi shunday Qadir bo'ldi. avtomat ishlamaydigan holatda bo'lganda zaxmi bo'lib yotgan paytda ular kelgan keyin Bo'l ular shahid bo'ldi deb milliy urdi bostirib kelgan oldiga avtomatlarni bostirib kelsa pistoleti ham bo'lganda Pistolet qo'lida turgan endi xalq aytib beryapti oldiga kelganda shu takbir aytib allohu akbar deb shunaqa o'tyapti deydida ikkitami uchtasini yiqitgan shu bilan ham keyin oldiga kelib otib tashlagan dedi shahid qilgan shahid qilgan ekan mashaalloh alloh rozi bo'lsin alloh rozi bo'lsin birodarlar mana abdurahmon aka shu mana shu yerda davra suhbatiga o'zingiz yakun yasab bersiz mana alhamdulillah shuncha suhbat qildik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 shu qilgan amallarimizni qabul qilsin va kelajakda bundan katta amallar qilib futhotlar nusratlar falastinlarni va muqaddasotlarni hammasini va nomuslarimizni musulmon muslima opa singillarimizni hammalarini bizni qo'limiz bilan ozod qilishni nasib qilsin alloh taolo va sallallohu taala ala xayr muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain subhanakallohumma hamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني واضربي في كل قطر Xo'p, dasturimiz davom etadi. Hizbulloh, mana yaqinda Sangardan tushdingiz. Sangarda qanday bir holatlar bo'ldi? sangarda aka gap ko'p ribotda turasiz savoblar olasiz payrada ba'zida karomatlar ham bo'lib turar ekan aka bir narsa gapirib bermisiz bunda sangarda bo'lgan bir voqealardan bormidir ha yo'q qo'ying aka keyin dasturimiz tugasin batafsil o'zimiz gaplashamiz dastur davomida gapirsiz muxlislarimiz ham eshitib qolar uncha ham qiziq voqea bo'lmadi-yu, lekin o'zim uchun bir boshqacha voqea bo'ldi qanaqa voqea ekan eshitdik birodarlarimiz tarastutga borishdi ya'ni bordik ya'ni mina qo'ygani rosa charchab qaytdik ertalab chiqib ketuvdik shom vaqtiga yaqin keldi keyin ertasi kuni mina qo'yish kerak bo'ldi qo'mondonlarimiz va minorchi birodarlarimiz ketishdi ketishgandan keyin alhamdulillah minani qo'yishdi ertasi kuni qaytib kelishdi ertalab kelishdida tayyor bo'lib turinglar birodarlarga iste'mol qilishga non, olma va boshqa narsalar olib ketasizlar dedi. Suv olib borasizlar dedi. Endi u yerda suv yo'q-da, lekin yo'q. Ya'ni fojida juda joy Keyin Fayzullo birodar bilan tayyor bo'ldik. Men aytdim, qo'mondon, yo'lda bilmayman. Bizni tarassut qilgan joyimiz o'tib ketgan. Bu sal oldinroq ekan. Minerchilar turgan joy Fayzullo, men bilaman, borganman, lekin inshaalloh boramiz birgalikda dedi a bo'pti mayli allohga tavakkal yo'lga chiqdik endi borib qaytib kelishimiz kerak tezroq yurdik bordik ketyapmiz ketyapmiz yo'llardan o'tdik endi yo'llari ham charkash gohida adashishingiz mumkin daraxt bor daraxtzorda suvni oldik yeyishga iste'mol qilishga narsalarni oldik ketaverdik ba'zi joyda fojialar ko'radi shu tomonlarda o'tib ketdik keyin fayzullo birodarga yukta berdim yukta berganimdan keyin oldi ketdi oyog'imdagi botinkani ipini o'tkazaman deganimcha o'zi manzilga yaqin qolgan ekanmiz minorchilar yoniga fayzullo o'sha tepaga chiqib ketgan edi man u tomonni bilmasdimda bizniki o'tib ketalar tarast qilgan joyimiz keyin fayzulloh o'ylagan ekan bilarkan deb o'ylagan ekan u u yerda kutgan man o'tib ketganman yana qaytib kelganman bir birimiz bilan hech uchrasha olmadik endi yo'lda uncha aniq bilmayman endi qaytishim kerak bo'lmasa kechga qolib ketaman xatar ya alhamdulillah bir narsa qilib qaytdim yo'lda ketdim faqat niyatimni to'g'irlab Alloh o'zing yo'limni to'g'irla deyman gohida o'ng tomonda chap tomonda yo'l bor chap tomondagisi xuddi man yuradigan yo'lga o'xshaydi-yu, lekin Alloh o'zinga tavakkal qildim deb o'ng tomondan ketdim, qarasam to'g'ri chiqdi. Keyin oxirida borganda ha mani o'zim ham yaxshi bilarkanman yo'lda deb niyatim bilmadim, ozgina o'zgardimi. Oxirda borib shom vaqtidan o'tib adashib qoldim-da. Ya'ni o'zingizga ishonib yordingiz, o'zingizga. Yo'q, urg'u emas vallohu a'lam shunday gumon qildim. keyin o'tirdim adashganman keyin o'tirdimda Alloh o'zingga tavakkal qildim dedi bu yo'lda bilasiz har doim niyatingizni to'g'ri qilib yurishingiz kerak avtomatni oldimda birodarlarga zoro belgi bo'lsin deb to'rmatda avtomat o'tdi avtomat o'tganimdan keyin o'rnimdan turdim o'rnimdan turganimdan keyin tepadan ismimni chaqirdim aniq hali ham esimda hizbulloh hizbulloh dedi O, labbay deb belgi berdi tepaga chiqing dedi xo'p xo'p dedim o'ng tomondan yuring a dedi xo'p dedim tepaga chiqsam qarasam yo'l endi u chaqiradigan tomon o'zi uchun o'ng tomon bo'lsa kerak deb o'yladi keyin men o'zimni yo'limda chap tomonda yurdim chap tomonda yursam yo pastlikka noto'g'ri ketayotgan ekan to'g'ri aytgan ekan o'ng tomon yurdim o'ng tomonga yurib boraversam yo'lga ansorlar ham bor ekan keyin ansorlar bilan markazimizga bordik endi u yog'ini bilaman endi Keyin borganimdan keyin birodarlar bilan ko'rishdim. Qarasam, o'sha ikkita minorchi birodarga ta'minot olib boradigan minorchi birodarlarimiz o'sha yerga o'tirgan ekan markazimizga. Ular ham qaytib kelishgan. Birodarlarga aytdim, birodarlar, sizlar mani chaqirdinglarmi dedi. Qarasam, Sangar bilan chaqirilgan joy uzoq ekanda masofasi. Birodarlar bor ekanmi shu yerga deb o'ylasam, hech kim yo'q ekan. Alloh. Keyin qaytib borsam, birodarlar mani chaqirdinglarmi dedim. Yo'q deyishdi. Işte. avtomat o'tganimni eshitdinglar dedim. Yo'q deyishdi. Bo'lmasa Fayzulloh kelyapti ekan ketimdan dedim-da. Keyin yo'lga ketaversa Fayzullohni o'zi ham kelayotgan ekan. Fayzulloh keldi. Kelgandan keyin men aytdimki, Fayzulloh, siz hozir chaqirdingizmi meni desam, yo'q, men chaqirganim yo'q. Keyin hamma birodarlardan birma-bir so'rab chiqdim. Birodarlar kim chaqirdi dedi. Yo'q, biz chaqirganimiz yo'q dedim. Chunki chaqirilmagan ekanda. endi bilmadim kim chaqirgan kim yordam bergan lekin aniq daqiq esimdaki ismimni aytib o'ngga yuring to'g'riga chiqing degan gaplarni eshitgan. alloh taolo sizga yo'l ko'rsatish uchun kimnidir yo nimanidir sabab qilganda alloh taolo yordamsiz qo'ymaydi-yu o'zini askarlarini Xo'p, Abdulboqiy aka bo'lmasa dasturda davom ettiramizmi? Yaxshi davom ettiramiz. O'tgan dasturimizda Adnan Roshidni Yusufzay qabilasidan chiqqan bir Malala ismli qizga tanbeh berib yozgan xati bor edi. Shuni Ahmad aka o'qib bergan edi. Bu qizning kimligini bilasizmi, Hizbulloh? Ha, bilaman aka. U qiz mujohidlarga qarshi har xil bema'no maqollarni yozib yurgan ekan. Toliblar uni nishonga olib o'q uzishganda yaramas o'lmay qolgan ekan. Keling, yaxshisi mavzuni davomini tinglaylik, va shunda hammasini bilib olamiz inshaalloh. Marhamat. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Adnan Rashiddan Malala Yusufzayga maktubning davomi. Sen bitta o'qituvchi, bitta qalam va bitta kitob dunyoni o'zgartira oladi deb aytding. Ha, men bu fikringga qo'shilaman. Lekin qaysi o'qituvchi, qaysi qalam va qaysi kitob? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytgan ekanlar: "Men sizlarga muallim bo'lib yuborildim." va u kishi ta'lim beradigan kitob Qur'on bo'lgan. Oliy janob va solih muallim. Payg'ambariy usul orqali dunyoni o'zgartira oldi. Shaytoniy yoki ilmoniy usul orqali emas. Sen bir misol keltirding. Unda jurnalistning bir o'quvchidan nima uchun talib bu ta'limdan qo'rqadi degan. Unga o'quvchi: "Talib bu kitobda nima borligini bilmaydi. Men ham senga va sen orqali butun dunyoga shunday deyman. Sizlarning bu Allohning kitobidan qo'rqqanligingiz bu kitobning ichida nima borligini bilmasligingizdir. Taliban yakka yagona yaratuvchi bo'lgan zotning, ya'ni Allohning kitobidagilarni tatbiq qilmoqchi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa inson tomonidan ya'ni bir haqir suvdan yaratilgan bir ojiz yaratilmishning so'zlaridan tashkil topgan kitobdagilarni tatbiq qilmoqchi. Biz dunyoni uning xoliqi bilan Alloh kitobi orqali bog'lamoqchimiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa dunyoni ba'zi vahshiy maxluqlar uchun qul qilmoqchi. Sen adolat va teng huquqlik haqida adolatsizlik markazining minbaridan gapirding. Sen turgan minbar adolat uchun bong uradi-yu, lekin u yerda hamma millatlar ham teng emas. Faqat 5 ta yovuz mamlakat veto kuchiga ega-yu, qolgan mamlakatlar esa kuchsiz. Necha marta butun dunyo Isroilga qarshi birlashganida faqat bitta veto adolat bo'g'izini ezishga yetarli bo'lgan. Yoyinki Birlashgan Millatlar Tashkiloti olib borayotgan yo'l go'yoki yangi dunyo tuzumi tomon ketmoqda. Sen polio guruhiga hujum haqida gapirding. Unda nimaga 1973-yilda eski Amerika tashqi ishlar vaziri Yahudi Kenri Kissinger dunyo aholisini 80 foizini qisqartirish kerak deb aytganini izohlab berginchi. Nima uchun sterilizatsiya va evgenika programmalari turfa yo'llar orqali ko'p davlatlarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti soyasi ostida yuritilmoqda. O'zbekistonda 1 milliondan ortiq muslima ayollarning ularni ixtiyorisiz va majburiy sterilizatsiya qilinganiga nima deysan? Sen Malala kuni deb nomlangan kun faqat sening kuning emas, balki butun o'z haqqi uchun ovoz ko'targanlar kuni deysan. Unda aytkinchi, nima uchun bunday kun Rachel Corriga berilmadi? Buldozer Isroilniki bo'lgani uchunmi? Nima uchun bunday kun Ofiya Siddiqiga berilmadi? xaridorlar amriqoliklar bo'lgani uchunmi? Nima uchun bunday kun Fayzan va Fahimga berilmadi? Qotil Raymond Davis bo'lgani uchunmi? Nima uchun bunday kun amriqolik qotil qatl etgan 16 begunoh afg'on ayol va bolalarga berilmadi? Tolib bo'lmagani uchunmi? Sendan so'ramoqchiman va javobingda rostgo'y bo'lgin. agar sen amr qoliklarning dron hujumidan yaralanganingda seni hayoting va kasallik holatingni uzluksiz xabarini dunyo bilgan bo'larmidi? Sen millat qizi deb atalarmiding? Ommaviy axborotlar to'polon qilarmidi? General Kiyani seni ko'rishga kelarmidi? Seni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga chaqirisharmidi? Malala kuni e'lon qilinarmidi? 300 dan ko'proq ayollar va bolalar dron hujumlaridan o'ldirilgan. Lekin kimga nima? Chunki hujumchilar qo'shtirnoq ichida oliy ma'lumotli, vahshiy emas, tinchliksevar amriqoliklar. Istardimki sening payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan o'rgangan adil insof tushunchasi Pokiston armiyasi tomonidan ham o'rganilsa. Shunda ular Fata va Baluchiston mintaqalarida musulmon qonini to'kishdan to'xtarmidilar? Istardimki sening Iso payg'ambardan o'rgangan adil insof Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO tomonidan ham o'rganilsa. Shunda ular tomonidan butun dunyoda qoni to'kilayotgan begunoh musulmonlarning qirg'ini to'xtarmidi? Будда izdoshlariga ham shuni istardimki, ular Birma va Shri Lankada begunoh va qurolsiz musulmonlarni o'ldirishdan to'xtasalar. Va yana shuni istardimki, Hindiston armiyasi Gandiga iqtido qilsa-yu, Kashmirda qirg'inni to'xtatsa. Бача хон izdoshlari sizlarga Anapaning 5 yillik KPK mintaqasidagi hukmronligida o'rnak bordir. Masalan, Svot mintaqasida bitta ham o'q otilmagan. Va biz guvoh bo'ldikki, Bachaxon izdoshlari tinchlik falsafasining haqiqiy ruhiyatini qanday tatbiq qilishini harbiy samolyot, tanklar va vertolyotlar orqali ko'rdik. Maktubimning oxirida senga maslahatim uyga qaytishingni, islomiy va pushtun madaniyatini qabul qilishingni, uyinga yaqin biron ayollar madrasasiga kirishligingni, Allohning kitobini o'qib o'rganishingni, qalamingni islom va musulmon ummatining ayanchli ahvolini yozishga va kichik elitaning yangi dunyo tartibi nomida bugun insoniyatni qul qilib o'zlarining yovuz niyatlarini va fitnalarni ochishda ishlatishingni tavsiya qilardim. Butun olamlarni yaratgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. 15-iyul 2013-yil. Kur xohlaganin so'zlar men inday olmas qara. nelar ko'rmoqda bu ko'zlar يا فساد كل خخلا جان سزلا من إنداي المسخرة أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني Maktublarni o'qishda davom etamiz. Yana bir birodarimizdan kelgan maktub. Amirga bizning nomimizdan assalomu alaykum. Juma dasturlariga ham Alloh rivoj bersin. Mujohid va mujohidalarga, muhojir va muhojiralarga foydali bo'lsin va tashqarida yurgan aka-ukalarga va opa-singillarga ham. Navbatdagi xatimiz Assalomu alaykum birodarlar. O'tgan hayit bayrami bilan birodarlarni yana bir bor tabriklayman. Men bugun juma dasturini tingladim va o'zimni tabrigimni ham eshitdim. Lekin birinchi marta radio orqali tabriklaganim uchun yaxshi chiqmadim. Uzr. Nima bo'lganda ham meni tabrigimni e'tiborsiz qoldirmaganlaringiz uchun ochig'ini aytsam, juda xursand bo'ldim. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alloh sizdan ham rozi bo'lsin, birodar. Hijrat ne'matini nasib etsin. Endi esa Rossiyada bo'layotgan holatlar haqida tinglaymiz. Hurmatli musulmonlar va muhojirlar, Bugungi mavzu yana o'sha Rossiya, yana muhojirlar, yana islom. Hozirda Rossiya hukumat ham islom va musulmonlarga ochiq hujum qilayotgani fosh bo'lmoqda. Kuliyevning rus tilidagi Qur'oni Karim tarjimasi taqiqlangan kundan beri ko'pchilik musulmonlar turli xil fikr bildirib kelmoqdalar. Shu kunlarda tatar maktablarida ham muslima qizchalarning hijobi eshik oldida majburan yechtirilayotgani haqida ham bir necha axborot vositalarida yozilmoqda. Qolaversa, Jallod Karimov respublikasidan qochib chiqayotgan muhojirlar rus kofirlari tomonidan ushlab, qayta Karimov zindoniga yuborilayotgani o'sha yerda qolgan muhojirlarni tashvishga solyapti. Bir yoqda Qovqozlik musulmonlar Suriyadagi jihodlari bilan Putin va uning gumashtalarini tashvishga solayotgan bo'lsa, bir yoqda Rossiyada sodir etilayotgan qandaydir teraktlar kofirlarni sarosimaga solmoqda. Rus kofirlardan nafaqat O'rta Osiyolik muhojirlar, balki Qovqozlik musulmonlar ham aziyat chekmoqdalar. Kuni kecha bir Qovqozlik musulmon masjiddan chiqiboq yig'ilgan musulmonlarga, muhojirlarga kuyinib-kuyinib da'vat qildi. Keling, Qovqozlik birodarimiz so'ziga diqqatimizni qaratamiz. Uning so'zlarini qanday bo'lsa shunday eshittiramiz sentyabря в дагестане был убит один наш брат который призвал к исламу который никому оружие не поднимал а просто призвал к исламу и был убит вот это хотел информировать и о том что сегодня россия ведет с мусульманами борьбу против ислама и мусульман и вот 17 сентября был Новороссийским судом был признан экстремистическим наш священный Коран, перевод Кулиева, да будет доволен ему Аллах. Вот. И в сегодняшнее время Россия э, запрещает даже вот нашим женщинам, сестрам, мусульманкам э, в сегодняшнее время носить хиджаб тоже запрещает. Аллах Поэтому Аллах. сегодня мы должны знать, что Россия это недружественное государство, которое ведет политику против ислама и мусульман. Аллаху Акбар! Вот. Аллаху Это, в, в, в истории тоже можем узнать, что в Татарии в свое время Волгу бросали те, кто не хотели от, отрекать от своего веры, завязая большие камни, бросали в реку. Поэтому, братья, я напоминаю вам, крепко держите ислам. Лучшие веры, лучшие в исламе, братья. Поэтому вот как был Буш ляпнул, когда мы ведем войну против мусульман. Вот. Поэтому и сегодняшнее время неверующие люди все равно и наши калимат шахада тоже в конце концов запрещает нам. И это тоже будет считать экстремистическим. Поэтому ватасиму бихаблиллахи джами авалата фараку Аллах говорит. Крепкий держитесь за верх Аллаха. И давайте дуа сделаем за тех мусульман, которые страдают в Сирии, Афганистане, в Чечне, в других местах. И давайте, братья, мы тоже поможем религию Аллаха. اللهم عليك أمريكا وعليك روسيا وعليك الصين وعليك أوروبا وعليك بشار أسد وعليك كريموف وعليك حزب الله وعليك إيران يا الله اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي شيشان وفي داغستان وفي أفغانستان وفي بيرما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم مكننا من توحيد جميع بلاد الإسلام في دولة الخلافة يا رب العالمين اللهم اجل لنا بقيام دولة الخلافة الله أكبر الله أكبر الله أكبر نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي Biz ham aytamizki, ey Rossiyadagi musulmonlar, Rossiya sizga do'st emasligini vataniga, zindonga deport bo'layotgan musulmon birodarlardan so'rang. Ular kofir ekanini xohlagan odamingizdan so'rang. Ular sizdan qo'rqmasligini bizdan so'rang. Ular mujohidlardan qo'rqishini o'zlaridan so'rang. Hijratga va jihodga shoshiling. بلغ ربي وخندقي صار قبري وهم الدين في صدري أبذل مالي وعمري لرد الظلم والكفر وخندق За горами исламский халифат, который пророк, алейхиссалам, обещал. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة сказал. О, братья, помогите, чем вы можете. Помогите, братья, ра- религию Аллаха, пока не поздно. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك العاقبة كله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله أكبر الشمس بالفجر برغم أنفك يا كفري فلسنا أمة الغدر ودين الله سوف يسري كضوء الشمس بالفجر برغم أنفك يا كفري فلسنا أمة الغدر أدناك ثم ذي خوشان أنضحص من غخذ وثمان أدناك عزا نزمان أغذان خغشتين مضغان أدناك ثم الماضي له شان ضحص من غض وثمان لدها بعز نسمان لنا فلسطين نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي ورضا الله نحن نبغي نرجو التوفيق والنصر نشند العسكر ربي نتمنى الجهاد زي ثمزي أم سعد ذا حمزي غنيري ناري وفطر Endi Avropa davlatlarining biridan kelgan xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Sirna sirna sirna minha juna, minha juna taqwa sirna sirna sirna minha juna, minha juna taqwa ma khaba man yabghi dushanba kuni Norvegiyadan qochoq sifatida yordam so'ragan asli sudanlik 30 yoshlik erkakning Norvegiyadan deportatsiya qilish ishlari boshlandi. Bu erkak Norvegiyaning Ordal shahridagi qochoqlar uchun qurilgan maxsus lagerda istiqomat qilardi. va shu inson o'rdal shahri tarixidagi birinchi deportatsiya qilingan inson kabi tarixda qolishi kerak edi ammo bunday bo'lmadi voqealar umuman boshqacha tusga kirdi avvaliga maxsus xizmatlar sudanlik qochoqni deportatsiya qilish uchun kelishdi qochoqga unga norvegiya hukumati boshpana bera olmasligini va uni deportatsiya qilish haqida qaror qabul qilinganligini aytishadi so'ngra uni o'rdal oslo yo'nalishidagi avtobusga o'tkazib oslo shahriga yo'l yo'l olishadi voqealar shundan so'ng shiddatli tus oladi mahalliy vaqt bilan o'n yettiyu qirqda tez yordam bo'limiga qo'ng'iroq keladi ya'ni noma'lum shaxs avtobusda pichoq bilan odamlarning hayotiga xavf solyapti o'n yettiyu qirq ikkida esa politsiya xizmatiga ham xuddi shunday xabar keladi ammo o'n yettiyu qirq sakkizgacha tez yordam va politsiya xizmati o'zaro aloqalashmaydilar bu orada g'azabi chiqqan sudanlik qochoq avtobus haydovchisini va avtobusdagi ikki yo'lovchini pichoqlab o'ldiradi voqea joyiga birinchi bo'lib o't o'chirish xizmati xodimlari yetib keladilar sudanlik qochoq o'z ixtiyori bilan taslim bo'ladi hozirda qochoq uch kishining umriga zomin bo'lib deportatsiya qilinishdan qoldi bu voqeaning asosiy nuqtalaridan biri shuki ya'ni unda mahalliy maxsus xizmatlarning sustkashligidir bu holat birinchi marotaba bo'layotgani yo'q masalan 2011 yil 22 iyulda oslo shahri va utoya orolidagi teraktlar paytida ham xuddi shunday sustkashlik bo'lgan eslatib o'tamizki shu teraktda 77 odam qurbon bo'lgan va 151 odam jarohatlangan ammo shu teraktlarni uyushtirgan norvegiyalik anders brayvik terrorist deb emas balki xavfli jinoyatchi deb nomlab kelinmoqda xolos jundulloh ovozi radiosi uchun dovud maxsus tayyorladi Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. لله وشوقا لله وشوقا سرنا Chet davlatlardagi musulmonlarga ham shuni aytamizki, o'zingiz guvoh bo'lgan yuqoridagi kabi xabarlar bo'lsa va uni boshqalar bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib uni bizga yuboring va biz uni barchaga eshittiramiz. تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه دوم الرضا مولاه أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني Mektuplarını okuşta devam etamiz. Yana bir birodarimizdan شندي مكتوب Biz ham Rossiyada birodarlar Shayx Alboniyning kitoblaridan foydalanib yurardik. So'nggi paytlardagi jihodga qattiqlik qilib olganida nega bu shayx shuncha voqelikni ko'rib turib hech qayerda jihod bo'lgan yo'q deb aytgan ekan deb qalbimiz ezilardi. Allohga hamdlar bo'lsin. Sizlarning saytlaringiz orqali zamonaviy murjialarni o'qib chiqdim. Birodarlarga yetkazdim. Ayrimlari to'g'ri tushundi, ayrimlari Alboniy nima desa, biz shuni qabul qilamiz deb qat'iy turib olishdi. Xullas o'zi kichkinagina jamoat bo'lgan birodarlar ham 2-3 ga bo'linib qoldik. 3 kun bo'ldi ularning yoniga mehmonga bordik. Biz O'zbekiston Islomiy harakati haqida bilgan eshitgan darsliklarimizni, sizlardagi tartib-intizomni ularga qo'ldan kelgancha yetkazdik. Hech bir masalada ular bizga gap berishmas edi. Ilmlari ozmi ko'pmi bor edi, lekin biz sizlardagi tartib, nizom haqida gapirib berganimizda ular lomlim demay bizni tinglashdi. Ortiqcha hech qanaqangi so'z ham aytishmadi. Biz esa iymonimizni yanada mustahkamlab ortimizga qaytdik. Anvarbek ismli yana bir birodarimiz mana shunday xat yozibdilar. Assalomu alaykum mujohid akalar. Sizlarni Allohning o'zi mukofotlasin. O'z dinini tushunib yetmagan malomatchilarni malomatiga adovat qilmay, ummat g'amini o'z bo'yniga farz qilib olgan siz mujohidlardan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Chunki mujohidlar to'rt tomondan keladigan malomatdan emas, osmondagi zotdan keladigan balodan qo'rqadilar. Biz juma dasturi eshitirishini doimiy ravishda tenglab boramiz. Bizni shu eshitirish ichida beriladigan yo'ldagi shaytonlar turkumi juda qattiq ta'sirlantiradi. Chunki biz hijrat qilmoqchi bo'lgan insonlarni har xil aldoftnalarga fitnalarga aldanib, hijratni kechiktirishi yoki yarim yo'lda qolib ketishlari ta'jublantiradi. Qolib ketsa ham mayli-kuya, yana birontasi ketmoqchi bo'lsa, ey birodar, to'xta. Bu harakat mana bunday, mana bunday ishlar qilar ekan. O'ylab ko'ring deb o'zi ko'zi bilan ko'rmagan yolg'onlarni xuddi o'zi ko'rganday aytib beradilar. Bulardan biz so'rashimiz kerakki, to'xtang birodar. Siz o'zi bordingizmi u harakatga? o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Agar borib kelgan bo'lsangiz, ular yomon bo'lsalar, nimaga sizni otib tashlamadi? yoki nimaga siz ularni otib tashlamadingiz? Axir siz hijrat qilayotganingizda inshaalloh shahid bo'laman deb yo'lga chiqqan edingiz-ku. Ular yaxshi bo'lsa, ular bilan birga murtad kofirlarga qarshi kurashing edi. Agar ular adashgan bo'lsa, ularni o'zi bilan kurashing edi. Agar ular yomon bo'lib, Siz qochib kelgan bo'lsangiz, siz ularga qarshi kurashmay qo'rqoqlik qilibsiz. Agar ular yaxshi bo'lib, siz qaytib kelgan bo'lsangiz, demak, shariat bo'yicha yashashga yaramagansiz. Shahodat talab qilgan, hijrat qilgan odamga nima farqi bor kim bilan kurashishni? Uni ro'parasidagi inson islomga qarshi bo'lsa agar, kim bo'lishidan qat'iy nazar olishmaydimi? deya olishimiz kerak. Shundagina inshaalloh yo'ldagi shaytonlarga aldanib qolmaymiz. Suslik qilmang birodarlar. Siz Allohdan kechalari turib, yig'lab so'rangki, ey Allohim menga ham shahodatni nasib etgin deb. Siz bir ikki og'iz shirin so'z aytgan va siyrakgina soqol qo'ygan odamdan shu odam ilmli bo'lsa kerak deb jihodga bormoqchi edim, birodar. Nima deysiz deb tursiz. Sizga beradigan javobi aniqki, birodar. ja jihoddan qaytarmasa ham hozir farz ayn emas, ilm olish farz deydida. U odamni biz inson qiyofasidagi shayton deb o'ylaymiz. Chunki hozirgi zamonda jihoddan qaytarishga bo'lgan da'vatda hattoki shaytonlar ham bizning qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir ulamolarimizga yeta olmaydi. Inshaalloh barchalarimizga hijrat qilishlik va Allohning yo'lida jihod qilib, g'ozi yoki shahid bo'lishlik nasib etsin. Iltimos, imkon bo'lganda hijrat qilmoqchi bo'lgan birodarlarga yetkazib qo'ysangiz. Inshaalloh o'zimga ham eslatma bo'lib turadi. Mashalloh, juda ajoyib yozdilar. Xo'p, mana va nihoyat navbat xabarlarga yetib kelibdi. Endi mintaqa va jahon xabarlarini tinglaymiz. Jahonda nima gap? qisqa satrlarda Pokiston Islomobodning oliy va qo'shtirnoq ichidagi odil sudi bir necha jinoyatlarda ayblanib qamalgan avvalgi prezident Parvez Musharrafni 2000 dollar evaziga uy qamog'i sharti bilan ozod qildi. Qiziq, bu Musharraf shuncha 2000 dollarni qayerdan olibdi ekan? Nima bo'lgan taqdirda ham Pokiston g'aznasi 2000 dollarga boy edi. Qaniydi bu ahmoq hukumat jinoyat qilmagan musulmonlarni ham 2000 dollar evaziga ozod qilsa. Suriyaning Latakiya shahridagi harbiy bazaga Isroil yahudlariga tegishli josusiy tayyora hujum qildi. Ma'lum bo'lishicha, harbiy bazada Asad kuchlariga tegishli Rossiyada ishlab chiqarilgan raketalar saqlanar ekan. Isroilliklarning iddosichi, ular asli Eronning Hizbulloh guruhini nishonga olgan. Tushunmovchilik sabab harbiy bazani urib qo'ygan emish. Suriya poytaxti Damashqdagi Hijaz temir yo'l binosida mina portlash natijasida 10 atrofida alaviy shiyalar o'lib, 50 dan ortig'i yarador bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Los-Anjeles shahridagi tayyoragohga qurollangan polsiyansiya ismli bir kishi kelib, Federal xavfsizlik xizmati xodimlarini miltiqdan o'qqa tutdi. Natijada xavfsizlik xodimlaridan biri o'lib, 6 tasi yarador bo'ldi. Bundan tashqari yana bir necha kishi ham miltiq o'qidan jarohatlangan. Mali davlatida 2 fransuz muhbirini o'ldirganlikda gumonlangan 10 dan ortiq Mali fuqarolari kuch ishlatar tizimlar tomonidan ushlab ketildi. Shunga qaramay, qotil hamon qidirilmoqda. AQShning Florida shtatida o'quv mashq jarayonida T-45S tayyorasi harbiy bazaga kelib urildi. Natijada tayyora boshqaruvchilari og'ir ahvolda kasalxonaga yetkazildi. Dog'istonning poytaxti Mahachkalada Zayniddin Madanovni ish joyidan chiqayotganda mujohidlar otib o'ldirib ketishdi. Yaman poytaxti Sanada joylashgan AQSh elchixonasida kuchli portlash ro'y berdi. Portlashdan so'ng otishma ham bo'lib o'tgan. Yaralanganlar haqida hozirda aniq ma'lumotlar yo'q. Yevropa mamlakatlarida hukm surayotgan noqulay ob-havo tufayli 13 kishi nobud bo'ldi. Britaniya hukumatining bayonotida aytilishicha, 5 kishini kuchli to'fon tufayli ag'anagan daraxtlar bosib qolib, ularning umriga zomin bo'lgan. 100 mingdan ortiq yevropaliklar elektrsiz qolganlar. Britaniyada 600 ming aholi elektr muammosiga duch kelgan. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Vashingtonga safar qilmoqda. Bu tashrifida u AQShdan islomiy ekstremizmga qarshi kurashda yordam so'ramoqchi. Asli shiyalardan bo'lgan bu odam amerikaliklar bilan birgalikda 2003-yildan 2010-yilgacha Iroqda hamjihat bo'lib, ularga malaylik qilgan hamda o'zining eng katta dushmanlari hisoblanmish sunniylarga qarshi kurashgan va bu yo'lda katta xizmatlar qilgan. Jundulloh ovozi mujohidlar radiosi FM 108 to'lqinida أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني har bir boshlanishning nihoyasi bo'lgani kabi bizning ham dasturimiz o'z nihoyasi tomon ketmoqda. Shu fursatda qalbingizda iymon larzaga kelib, ko'nglingiz nurafshon bo'lgan bo'lsa, faqatgina Alloh taoloning fazlidan deymiz. Shu dunyoda nafas olib turgan onimizda biz oxirat odamlarimiz deymiz va oxiratimiz uchun bu dunyodan foydalar olamiz. Oxiratda esa habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lamiz. hamda buyuk Robbimiz jamoliga yetishamiz inshaalloh. Qadrli zamondosh, qadrli dindosh, qadrli iymondosh, sevimli qondosh, har doim bo'lsangiz islomga yondosh, men sizga bir nurli zamon tilayman. Iymondan shodlikka to'yinsa dillar. Allohu akbar deb suyinsa tillar. tasbihlar aytarlar chamanda gullar men sizga xush so'ylar zabon tilayman yaqindir ummatga kelar nusrati bu damlar Allohning berar fursati dindoshlik rishtasi issi hurmati men sizga balodan omon tilayman dahrilar yurganda sehr ko'rsatib jahannam yondirgan muhr ko'rsatib qalbimdan bir parcha mehr ko'rsatib men sizga jannatdan makon tilayman barchangizga Allohim jannatdan makon bersin duolarda biz g'ariblarni ham eslab turinglar kelasi juma dasturlarimizgacha Alloh sizlarni o'z panohida asrasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني ولتطيشي رب طيش عاد رشدا فارتقى بالروح عن وحل وطيني